male savjete i tako Znači za početak Ako imate bilo kakvih pitanja To ćete na kraju To je dosta važno da se ne razbija ta tečnost predavanja i da se zbog razno raznih pitanja koja ljudi postavljaju, a nema veze s temom, ne skreće najprije to šteti onima koji nisu toliko pripremljeni, njih to zbuni. Isto tako, na kraju ćete pitati pitanja koja se tiču konkretno onog o čem danas pričamo. Sve drugo me možete pita iza bilo osobno, bilo preko nekog medija gdje sam ja dostupan To je isto bitno, opet zbog ljudi koji slušaju Jer neki su potrebiti, ja ciljam na potrebi Znači, seminar se zove Kako primiti isciljenje od Isusa Krista To hoće reći da mi nešto trebamo, a On nešto ima Ja sam tu između da bi vam to pomogao spojiti Iscjeljenje u mom nekom pogledu na stvar je cjelokupno iscjeljenje Znači cjelokupna životna sfera, ne samo iscjeljenje tijela i ako je to uključeno To ćete naučiti po putu što pod time mislim Ali ja mislim na cijeli paket Znači na cjelokupnu životnu sferu Jedno potpuno ispunjenje To se sve nudi u njemu Seminar je zamišljen ko cijelina Znači ima glavu, ima rep Poštovanje e, Di god, evo samo si uzmite ovo Ja ponavljam ove neke stvari To će vam trebati po putu Bok. E. Tako da ne morate, ne morate si pisati A ovi, sigurno će vam koristiti A vidjet ćete i zašto Znači seminar ima glavu i rep Hoće reći negdje krenemo i negdje dođemo Tako da onima koji su potrebite Preporučam da budu tu svaki dan Ako koji dan nisu u stanju biti tu Imaju audio snimke svaki dan Znači ja to na pošaljem prijatelju On stavi na tu stranicu Imate s druge strane Znači možete, možete si skinuti i poslušati Jako je važno razumjeti neke temeljne principe vezano za riječ Božju Mi ćemo danas o tome pričati Ali jedan od njih je sljedeći Vjera koja nam treba zaprimiti sve od njega Dolazi slušanje I slušanje, Ne samo jednom čujem pa onda sam rekao Čuo sam, ja to znam Znači vjera koja vam je potrebna da bi primili blagoslov ili blagoslove Dolazi opetovanim slušanjem iste stvari koja vas zanima iz riječi Božje to su Rimljani 10.17 Vjera dolazi slušanjem A slušanje po poruci Kristovoj Ili po poruci Božjoj i Svetog pisma Prema tome, ja ću stalno govoriti neke stvari Razrađivati, ali kičmeni stub ostaje Mi idemo negdje, negdje krećemo, negdje završavamo Znači, to je jako važno da bi to sve skupa sjelo Da bi vi imali izvjesnu ozbiljnost U odnosu na to što se govori Uvodno predavanje što je danas Prvi dan se bavi samo s time Ljudi obično, obično jer nisu podučeni ili su gledali krive filmove Imaju ideju kako je Isus trčkara okolo i doticao onako ljude I di god bi on tako da bi leptirići bili i da bi sve to cvalo Ali tako nije bilo Znači, ima rezime Isusove službe Slobodno se sjednite Evo, uzmite se, uzmite se, ovo će vam trebati po putu Ja ću stalno ponavljati nešto, tako da treba će vam to Znači, kad se daje rezime onog što je Isus radio A On je to dobro radio Kažu, najbolje je radio to što je radio On je onda ostavio mustro on je obilazio cijelu Galileju Ja sad spajam dva stiha To je Matej 4.23 i Matej 9.35 On je obilazio cijelu Galileju I tamo sve gradove i sva sela I onda je naučavao To ću ja raditi Onda je propovjedao I to ću raditi i onda iscijeljiva. I to ćemo raditi u njegovo ime To jest On kroz nas ako mu dozvolimo Ili On s nama ako mu dozvolimo Naučavat znači ukazivat što piše negdje da bi to čovjek znao Temelj tog što mi govorimo je sveto pismo I ono što ono govori o temi koja nas zanima Ono govori o puno stvari Mi ovdje nekako sublimiramo onu najvažniju stvar Znači Naučavamo istine koje pišu u Svetom pismu Da bi to vama sjelo, ja sam vam pomogao Iz svog iskustva, iz svoje mudrosti I prema svojim percepcijama sam sastavio nešto Što je jako važno da usvojite ako već niste A iskustvo pokazuje da skoro nitko nije kad to usvojite, sve drugo će sjest na to I onda možete početi graditi tu zgradu pobjede Znači, ako mi govorimo iz Svetog Pisma Onda je jako važno znati da Bog koji je izgovorio to Sveto Pismo nikad ne laže ja ću ovo stalno ponavljati To vam se bude možda na početku činilo nepotrebno Ali vjerujte mi Da je to izuzetno važno To je temelj svega Da vi razumijete da Bog nikad ne laže Prema tome, ako je On nešto rekao Onda vi na to možete, znači, se osloniti nije to tamo neka knjiga Ja sam pitao u Zadru na seminaru ljude Kako su ovako došli Bili su pretežito iz crkava Iz, iz protestantskih zajednica Iz katoličke crkve Ja sam njih pitao na početku Da li znaju koja je razlika Između crven kapice i svetog pisma Oni su me gledali Pola njih se mislilo ustati Jer je to bilo prvo pitanje koje sam ih pitao oni su rekli da ne znaju Ja kažem, nažalost, u većini života nikakva Jer jedno i drugo su za vas bajke to možda zvuči agresivno na početku, ali ako bolje razmislite, to je tako Koliko vas uistinu shvaća riječi koje tamo pišu kao da su doslovno istina, kao živa stvarnost Istina i stvarnost je ista riječ, ja zamjenjujem istina za stvarnost Jer stvarno znači nešto opipljiva, zbiljski Istina je negdje tamo, u školi, u nekoj knjizi Stvarnost Što Bog kaže je stvarnost Ja sam tu da vam pomognem da se to ostvari u vašem životu sad Nek tamo jednog dana kad uđete na nebo Tad vam mir ne treba Vama treba sad mir Jel' tako? Kazna radi našeg mira pade na njega Prema tome ako je pala na njega Mi možemo sad biti u miru Jel' vam jasno da idemo? Zašto je to važno? Znači, ako vi ne razumijete da Bog nikad ne laže Onda sve što vam ja citiram ili sve što vam pokažem u Svetom pismu ne stoji dobro ali ako razumijete da On nikad ne laže A to kaže sam za sebe To je Titu 1.2 To vam piše Bog nikad ne laže To znači nikad Što god da je rekao istina Ivan 17.17 17, Tvoja riječ je istina Ili stvarnost Ili zbilja Recimo Psalam 23.6 kaže kako će mene, ne znam za vas, ali kaže kako će mene pratiti sve dane mog života Sreća i milost Ili ljubav ili milosrđe, znači kako hoćete, te se riječi mogu drugačije prevesti I ja sad svima govorim da je to istina, tako se ponašam i to se meni događa, oni misle da sam ja lud Ali ja sam cijelo vrijeme u sreći i u milosti, u milosrđu i znači sve mi bolje ide jer to je stvarnost 23. psalam je za crkvu, nije za nekog van Nije da se jer kaže gospod je moj pastir Znači znamo da je on gospod Znamo da je pastir, jel tako? Prema tome to je za nas Taj psalam kaže sve dane mog života Ne jednog dana tamo Za tamo kaže onda ću sve dane boraviti u kući gospodnjoj zauvijek Tako završava ta rečenica Ali on kaže sad Sad To znači danas sve dane Ja vam moram reći, evo, neki to već znaju Jedno su vrijeme u sferi Ali ja vam moram reći ovako, oko na oko Možete mi vjerovati na riječ ili ne Ali meni vam je stvarno tako stalno i raste Što hoće reći, to je meni stvarnost Neko to pročita, njega to ne zanima Misli da ga se ne tiče I tako sve što piše Znači ja govorim ono što piše vi vjerujete ili ne ono što piše Mene maknite u stranu Ja govorim kao da govorim riječi Božje Prva Petrova 4.11 Onaj koji govori, neka govori kao da govori riječi Božje Ja govorim tako Znači, vi maknite mene Koncentrirajte se na riječi I razumite koliko možete Trenirajte se u tome Da vam to Bog govori Jer ja ću citirati, to ćete vidjeti po putu nema veze na koji mobitel ste dobili porukicu Ili Sony, ili Nokia, ili Ericsson, ili Tesla Ili već koji je Važno je tko je posla porukicu i što je u porukici, jel tako? Znači, ako bi, recimo, nekoj studentici mama poslala porukicu Kako to danas radi Kaže, evo, uplatila sam ti 10.000 kuna Ona bi tih 10.000 kuna uočila A ne na koji je mobitel primila porukicu, jel tako? Znači, ako je istina da je to mama stvarno uplatila To njoj prilično znači To je njoj zbilja Iako nije još vidjela taj novac, jel' tako? O tome se ovdje radi taj novac će postati opipljiv tek kad vi počnete vjerovati da je onaj koji je poslao poruku istine da ne laže i da je njegova riječ istina. Onda sljedeći stavak, to su Hebrej 10.23 On je vjeran, ispuni svako svoje obećanje Znači, mi zadnjeg dana, recimo, se pozivamo na izvjesno obećanje Svetog pisma to je prva Ivanova 5, 14 i 15 To je prekrasno obećanje, izvanredno nešto Samo ti to treba iz Svetog pisma Ako si doista Kristovi primio život Božji To je 13 stih Ako si dijete Božje i dođeš odvažno pred prijestolje slave gdje sjedi On u Kristu Isusu vidljiv za sva stvorena bića Emanuel u svoj punini odvažno Znaš da ćeš primiti milost i milosrđe u pravo vrijeme I onda obećanje ide ovako Tog istog oca Jer on je govorio kroz svog duha Kroz te proroke Apostoli već koji su pisali I on kaže Ovo je pouzdanje koje mi Koji dolazimo pred njega Pred prijestolje potrebiti Imamo u njega On sjedi na prijestolju Da ako tražimo bilo što ili što god To vam otprilike uključuje sve što vam može ikad treba To mi je najdraža hrvatska riječ Što god da ako tražimo što god U skladu s njegovom voljom Mi ćemo sutra raditi njegovu volju Jako je važno znati koja je njegova volja I biti u njegovoj volji Ako ćete tražiti u skladu s njegovom voljom I primiti u skladu s njegovom voljom Jer ako tražite u skladu s njegovom voljom A van ste njegove volje Nećete primiti Po Ivanu 9.31 Nećete primiti Puno njih se čudi zašto su, nisu primili Jer su tražili ono što Bog kaže da je njihovo Ali su van volje, krše volju Iz dana u dan, i sata u sad I onda nećeš primiti, jel tako? To nije logično Sutra radimo Božju volju s obzirom na iscjeljenje Da li ono nama prepada? Da li mi pred prijestoljem slave Možemo očekivati posto Prema njegovom obećanju On kaže vjeran ispuni svako svoje obećanje Da mi dobijamo to pošto smo došli Ovdje je ja ću vam sutra pokazati sasvim izvjesno bez ikakve dvojbe da je to tako uspućemo ćemo počupati jednu štetnu doktrinu koja je prisutna umovima nekih koji su ili neupućeni <clears throat> ili namjerno skrivaju zbog kozna kojeg interesa, a to kaže da je bolest križ kojeg trebate ponizno nositi. To nije istina, to ćemo sutra razrušiti. Ja ću vam pokazati, a vi ćete znati da je to istina jer piše da je istina. Ne zato što sam vam ja to rekao. Broj četiri Bog nije kao čovjek pa da bi nešto rekao i porekao On se ne kaje kad nešto kaže, On to ispuni On ne laže onome što kaže, nije poput ljudi Znate, ljudi kažu pa nekad su onako promjenjivi u svom tom obećanju Ali On nije takav To su brojevi 23.19 Bog nije kao čovjek da bi slagao On što kaže ispuni Prema tome, ako je rekao ovo što je rekao Onda važi i 15. stih I, I, dalje smo pred prijestoljem Zadnji dan idemo tamo Ide svak za sebe, ide tamo Jer jednog dana će svak za sebe mora stajati pred tim prijestoljem Pa onda se bolje već sad naviknuti, jel tako? Ako znamo da nas uslišava u svemu što ištemo U skladu s njegovom voljom, u zagradama ja dodajem Onda znamo da već imamo ono što ištemo Razrađivat ćemo najmanje dva dana To već imamo To je vjera koja prisvaja Razlog zašto puno ljudi i dalje živi van blagoslova koji su im osigurani, ne obećani Što je Krist napravio na križu je osigurano, nije obećano Gotovo, dovršeno, čeka, potpisano, zapakirano To je već naše Razlog zašto ljudi ne uživaju je zato što ne znaju kako primiti Ili ne znaju da im to pripada Sutra radimo da znate da vam pripada Onda kad dođe vjera na, na raspored Radimo kak to prisvojiti Zato sam rekao da vam je jako važno Tu vjeru izgraditi Jer ona dolazi slušanjem Slušanjem poruke Kristove U riječi Božoj Ne poruke ljudske Nego Kristove, ne moje poruke Znači, vi sve provjerite kako pismo kaže Ništa ne odbacujte To vam, znači, pismo kaže da vi ništa ne trebate odbaciti Odma, a priori Nego kaže sve provjeravajte Prvim Salunjanima devetnaest do 21 Proroštva ne trnite, sve provjeravajte Što je dobro zadržite Svake se sjene zla klonite, jel tako piše? Ne piše sve odbacujte oni koji sve odbacuju nisu poslušni pismu jer možda odbacuju milost Božju a isto tako oni koji sve prihvaćaju kao oni mali ptići sa zatvorenim očima Njima da dođe mačka, oni bi isto onako ono radili Sve uzimaju, ni to isto nije dobro Znači, trebate provjeravati Traži se vaša uloga u tome Aktivna Znači, kako primiti isciljenje od Isusa Krista to se odnosi na vas tu, tu smo da bi to razradili Znači peti dio to je Ezekiel 12, 25 i 28 Što on kaže sve se dogodi Znači ne nešto da se dogodi, sve se dogodi Što sam rekao, rekao sam sve će se dogoditi da li je on rekao ispočetka On je taj duh Boži iz vječnosti u vječnost Koji je govorio i kroz Isusa i kroz proroke I kasnije kroz apostole koji je zapisao sveto pismo, ali tako? Inače se ne bi zvalo Božja riječ Zvala bi se Petrova riječ Ili Stipetova riječ Ali s obzirom da se zove Božja riječ Onda je On koji je govorio da li on rekao znači što smo sad rekli u prvoj Ivanovoj 5.14.15 15 Jer mi zadnji dan se pozivamo na to To je veličanstveno obećanje Ja ću vam i sutra dati još devet Zamislite da vam vaš Bog, dragi Otac Da devet puta obećanje To je deset, jednom su dva na isto mjesto U Ivanu 12 do 14 su dva skupa ali zamislite da vam dođe sad direktno taj Otac u Kristu Isusu Jer On je Bog među nama U njemu je Otac u svoj punini Po Kološanima 1.19 i 2.9 I jedinog Boga kojeg ćete ikad vidjeti To je u Kristu Isusu Koji je jedno s Ocem po Ivanu 10.30 Znači zamislite da vam Isus pokuca na vrata I kaže I dati obećanje Evo što god me tražiš ja ću ti dati Nitko ne bi sumnjao, tako? Ali tako da ne bi? Ali kad on isti, koji je živa riječ, dođe u pisanu riječ I kaže vam isto stvar, to vas nije briga Uglavno, mislite da se šalio Mislite da je to slovo na papiru Ali on je dao devet, to je deset, ali evo devet ih je on razlučeni Obećanja svoje djece što god To ne važi za one koji su van Krista Mi ćemo znači na kraju seminara prvo ići pod križ koji niste imate priliku primiti Krista Isusa i ući u Kristovo tijelo i ubrojiti se u one za koje važi savez i obećanja po Efežanima 2.12 jer mimo toga ovo ne važi i onda kad prođete križ ako već jeste pa ste otpali, imate se priliku vratiti Ako niste, imate priliku to postati Ako ste to krivo napravili, imate priliku to napraviti na pravi način Ali krajnji učinak toga je da ste vi u njemu i on u vama Da ste dio Kristova tijela to znači da On po svom duhu živi u vama Ne negdje tamo To je bilo za židovske crkve On je bio tamo U svetinji U hramu u Jeruzalemu To se promijenilo, promijenilo od dolaska Kristova tako je on rekao ženi Samarijanki je rekao Ivan 4.20 do 24 Ženo, došao je čas, sad je Kad se istinski klanjatelji ocu neće klanjati u Jeruzalemu To jest u hramu Niti će nedje hodočastiti Jer Bog je duh i tko mu se klanja, mora mu se klanjati u duhu i u istini, tu Bog takve klanjatelje želi Znači, promijenilo se vrijeme tamo U nečemu On je sad u nama Kološanima 1.27 Krist u vama Nada slave Pavle više put govori, recimo prvim Korinčanima 3.16 Zar ne znate duh, da duh Boži prebiva u vama To jest, vi ste hram Boži Da duh pre, Boži prebiva u vama Znači, u vama je Zamisli sada on dođe i da vam kaže devet put za redom ti ponovi nasloniti ruku na rame i kaže što god me tražiš ja ću ti dat Pa to bi vas opustilo Ali koja je razlika između tog da on stoji na vratima i to vam kaže i isti on vam to kaže u Svetom pismu koje je istina, koje nikad ne laže. Koja je razlika? Razlika je samo u vašoj glavi. Da li je to vama crven kapica ili doista istina Božja. Zato ja predlažem svima da zamijene naziv Biblija Ne da je loš, nemojte me krivo shvatiti Za riječ Božja Ili riječ Boga živog Ili kako sam ja tu napisao To jest napisali su mi ljubavno pismo mog Boga Oca ili Oca Nebeskog Meni, On meni piše Bog Otac koji je ljubav se objavljuje kroz poslanice pisma i meni se obraća I što On meni govori, to je istina Prema tome ja se mogu na to osloniti Mogu živjeti sukladno tome I ako živim sukladno tome On može potvrditi svoju riječ Svaku riječ Njemu nije svejedno kad izgovori riječ Da li će ta riječ propasti ili će se ispuniti On kaže Ja motrim na svoju riječ da je ispunim To je Jeremija 1.12 Nije mu u mrtvom uglu Njemu je stalo da ispuni Kako je on može ispuniti Danas ćemo to vidjeti Vizuelno, opipljivo Ja ću vam demonstrirati Poredbu o sijaču To je temeljna poredba Kaže Isus, ako ovo ne razumijete, kako ćete bilo što drugo razumjeti Znači, to je temeljna poredba Sijač je naravno krist Ili svaki koji govori njegovu riječ, jer sjeme je riječ Vi ili mi ste zemlja Imate četiri vrste tla Jedno će dati dobar plod Pa ćemo proraditi na tome Da taj plod bude u vašem životu Možda ne odmah struk Ali prvo struk Pa struk Pa struk Idemo Ili kako bi rekao moj prijatelj Kad sam ga pitao kak će nam biti ova, ova godina Rekao je dobro pa odlično Znači kreneš ali ide to I ovo sve što vam sad ja govorim Znači da on istiniti, da ne laže I da što on obeća da ispuni Da nije da bi slagao kao čovjek Pa da bi rekao i porekao Da bi se predomislio ukratko To je smisao ovog četvrtog Nego sve što kaže bude On je to dokazao još za Mojsija Znači šesti stavak Svako od njegovih lijepih obećanja Koje je dao svom sluzi Mojsiju Svako se ispunilo Nijedno nije propalo To su prvi kraljevi 8.56 Svako se ispunilo a Izrael je bio sluga Pismo kaže da mi imamo boljeg svećenika To je Isus Krist Od levitskih svećenika I bolji savez To je ovaj savez koji je zapečačen Kristovom krvlju A ne krvlju jaganjaca, koza, jarebica Niš protiv koza i jarebica i e, Jaganjaca, nego hoću reći Kristova je nekako Bolje to pečati imamo bolja obećanja, to su Hebrejima 8.6 Zamisli tu rečenicu A on je svako obećanje ispunio Izraelu za Mojsija još A di neće nama koji smo djeca, sinovi i kćere za koje svako Božje obećanje u Kristu Isusu da Ne možda, ne jedan dan da, u petak da, možda ne za mene, možda za ovo koji je više škola, ne, da Svako i naš amen Bogu na slavu Zato vam to tu piše Ko što vidite, to je prilično važno Da vam to samo ne piše Nego da vam sjedne na dušu Da bi vam to sjelo na dušu Morate više put čitati Pogotovo ako ste potrebite Jer ispočetka zadnji dan dolazimo pred prijestolje Nakon križa Više, više niste robovi Ne kažem da jeste sad ali ljudi koji nisu još primili otkupljenje Oni su i dalje u vlasti tame Zavezani su možda ni ne znaju kako ih zovu Rimljani šest, oni su robovi grijeha Imaju jednu drugu volju u sebi koja ide u krivu stranu, jel tako? Djeca gnjeva, sinovi neposlušni, tako i Pavle zove Efežanima 2, 2, 3 U svakom slučaju nisu djeca Božja Po onome kako pismo ukazuje na tom nivou Pod križem se to dokida Čovjek postaje dijete Božje, u se u Božju obitelj ima pravo na sve što je Krist svom krvlju preskrbio na križu To je osigurano, nije obećano Obećano je da će nam dati kad pitamo I onda idete takvi ko djeca Božja odvažni Ne ko robovi, ne na mala vrata Ne pognute glave, ne, ne u strahu Odvažno, Hebrema 4.16 Dolazimo pred prijestolje slave gdje sjedi svemogući Bog Vidljiv Kristu Isusu Tko vidi oca, vidi, ko vidi mene, vidi oca, ali tako piše Svidlo se Bogu u njemu nastane svu puninu Kološanima 1.9 U njemu prebiva sva punina božanstva tjelesno Kološanima 2.9 On sjedi tamo, a kaže pismo da on nije neki koji ne može suosjećati sa našim mukama jer on kad je sišao na zemlju odrekao se svog božanstva i uzeo lik čovjeka, postao čovjeku nalik. Tako da može suosjećati sa nama. Bog. Da može biti veliki i milosrdan veliki svećenik Po Hebrajima 2.17.18 Da može suosjećati Mi dolazimo i donosimo mu našu potrebu Koju je On već namirio na križu Jer išao na križ zbog nas, ne zbog sebe I nudi nam to kao dar ili ti ga nezaslužena dobrota To je milost, ljubavni dar Nezaslužena dobrota to znači ne moraš posebno ništa platiti, ne moraš raditi krugove oko toga, činiti sklekove, bilo, ne, ne moraš, nego to primiš sa zahvalnošću i živiš dostojno toga i to se očituje u tvom životu. Tamo idemo. I da bi se to moglo dogoditi, onda je dosta bitno da budete podučeni. Znači, ispočetka, ljudi imaju ideju da Isus trčkara okolo i dotica ljude da di god bi prošao da bi svi ozdravljali, a to nije istina. Ako bolje promotrite, a vjerojatno niste obraćali pažnju na to Ali ima 19 pojedinačnih slučajeva isciljenja u Svetom pismu Ima i više, ali pojedinačnih Neki se ponavljaju, neki su grupni Od toga je 12 direktno vezano za vjeru Tvoja te vjera sozo Obično se prevodi spasila, to je krivi prevod na tom mjestu Iako sozo na grčkom znači spasiti ali to znači izbaviti, iscijeliti Očito kad te ozdravi, da te ozdravio Očito kad te iz vlasti tame izbavi, da te izbavi, ako te spasi, onda te spasi To je bremenita riječ Zato ja koristim grčki izvornik jer uključuje sve Znači, 12 ih je direktno vezano na, na vjera spasila, iscijelila, izbavila A drugo indirektno se tiče vjere Prema tome, kad je Isus došao u svoj rodni grad Isti Isus, isti Nije on ništa bio drugi Već je bio pomazan Duhom Svetim, pun snage Bog je bio s njime i sve koji bi mu dozvolile. On je došao u svoj rodni grad i nije mogao napraviti nikakvo čudo Osim što je na nekolicinu položio ruke koji su imali manja oboljenja Pismo kaže grčki izvornik ne da nije htio Nego je pokušao, ali nije mogao To je grčki tekst, pravilno preveden Zašto? Zbog njihove nevjere To je Marko 6. pogledaj stihovi 5 šest I on se čudom čudio Ili ti ga jako se čudio Čemu? njihove nevjere Znači, vjera je u ime Isusa Dok je bio u tijelu iz Nazareta Spriječavala isceljenje Ili primanje blagoslova isceljenja I ista vjera, to ista nevjera To može i čini danas jer Isus Krist isti je jučer, danas i za vijeke vjekova Po Hebrejima 13.8 I On je isti u tijelu svom koje je njegova crkva Ili onima koji ga zastupaju I djeluju u njegovo ime To sam trenutno ja ovdje među vama Ne kažem da netko od vas nije, ali u ovoj postavci Znači isto to se može ili ne mora dogoditi Zavisno o tome da li vi vjerujete u tog Isusa Krista I na koji način primate taj milosni dar To je dar To je već bilo To ćemo razrađivati kad bude vjera Što znači kad se on u Svetom pismu nama obraća u prošlom vremenu To hoće reći da je bilo, ali što to znači? Znači Isus nije išao okolo i iscjeljivao Nego je naučavao I onda je na osnovu toga što je naučava propovjeda Najlakše to razumjeti ovako Znači prvo ti pročita ili ukaže što piše Dati tu teoriju I onda dodatno to razrađuje Pod nekim većim pomazanjem duha To ti je da zaljeva sjeme I onda kad su ljudi bili spremni isceljiva Zato u Nazaretu Nakon što oni nisu primili zbog nevjere Nakon što se čudom čudio Nastavio hodat po okolnim gradovima i selima Tako piše dovršetak tog šestog stiha I onda je on nastavio poučavat Jer vjera dolazi slušanjem I slušanjem ne jednom čujem pa znam, nego slušanjem i slušanjem dok te to ne probije Nekog možda odmah, i to je moja i namjera Želja, molitva, da se to nekom odmah dogodi Ali uglavnom treba više puta i zato kaže pismo, recimo Luka 5. pogleda 1. stih i 15. stih Da su ljudi došli iz svih okolnih gradova i sela Da ga čuju I ozdrave od njihovi bolesti Da ga čuju i onda Luka 6, do 19 kaže isto to I onda kaže da je sila izlazila iz njega koja je ozdravljala sve Znači, sila jest izlazila iz njega Koja i ozdravlja sve i danas Ali nisu svi ozdravljeni iz ovog razloga Ne da on ima manje sile Da on manje voljan Jer njegovo hoću koji je rekao Gubavcu tamo kad je išao sa Masinske gore Koji mu je rekao Time možeš iz cijela ako hoćeš Njegov hoću stoji zauvijek On se ne mijenja nego je samo na nama da li mi to primamo što je već u zraku Evo, ja mogu reći sa, iz svog iskustva sa seminara Znači, ista je propovjed Isto prisustvo duha Već u kojoj god je mjeri prisutan Neki direktno ozdrave Direktno dožive oslobođenje, neki ne Znači, jako je važno kako primate Jako je važno koji imate sklop u srcu i u umu Kad dolazite Recimo, ona žena koja je krvarila 12 godina To je Marko peto poglavlje Ona je rekla, govorila je sebi non stop Grčki tekst kaže Neprestano si je ponavljala To je 28. stih Petog e, Da i onda kad ga je dotakla, ona je govorila samo ako se dotaknem skuta njegove haljine ozdravit ću Jel tako? Ona je to sebi stalno govorila I ona je došla očekujući I kad ga se dotakla Tog trenutka je ozdravila I što je Isus rekao? Moja te haljina ozdravila To je bilo zbog promjene vremena To je zato što mi se sviđa tva frizura Ne, ženo, tva te vjera ozdravila Idu u miru Oslobođena si od svog zla Od tog zla Od svoje bolesti sve pokore, kaže neki prijevod Samo slobodno, mi smo počeli Znači danas onda približavamo nepripremljenom ili nepodučenom umu nešto najvažnije za život u Kristu. Život u Kristu znači da vi živite sa njime u svakodnevnom životu jer kršćani su ili kako ih ja zovem kristoliki pozvani na to Prvim Korinčanima 1.9 kaže Vi ste pozvani na zajedništvo sa Isusom Kristom Mi smo pozvani živjeti u zajedništvu Što je zajedništvo? Pa bračna zajednica, jel' tako? Zato se on i zove zaručnik A duša ili crkva cijela sa svim dušama Zaručnica Zaručnik i zaručnica se zavijetuju da će sve raditi zajedno, jel tako? Kako ćemo mi raditi nešto zajedno s njima ako se nismo uskladili s njime? Amos 3.3 kaže kako će dvoje hodat zajedno ako se ne usklade S čim se mi trebamo uskladiti? Pa s njegovom riječju Jer On je ta riječ Živa riječ On je primjerom pokazao što znači hoditi s njime Ili ti ga biti usklađen s njime Prva Ivanova 2.6 kaže A vi koji hoćete biti u njemu Ili koji ostajete u njemu Koji pretendirate Koji govorite da ste u njemu Valja vam hoditi ili živjeti kako je On hodio ili živio Jel to logično, jel tako? Ja sam sljedbenik Isusov koji nikad ne slijedim Isusa Kako vam to zvuči? Zato se ja promijenio kršćanin Opet, kršćanin je ispravan izraz Ali pomažem ljudima Da njihov um proradi tamo gdje je ili Gdje se nikad nije razvio Da on sebi kaže Ja sam kristolik To te odmah definira Jesam li ja kristu nalik? U čemu? U govoru, razmišljanju i djelovanju Jel' tako? Ne, neka, neka, neka, žena ovdje kaže sebi jesam, Neka se gleda ogleda kaže Jesam li ja muško? Odmah je jasno da nije Slobodno sjedite Di god Jel' tako? To vam pomaže Jer je jako važno jeste li Zato smo tu On je došao pokazati put, jel' tako? Taj put negdje vodi On je rekao, ja sam vam išao pripremiti mjesto To je Ivan 14.2 pa do 6 Kaže, išao je pripremiti mjesto za nas I kad onda to mjesto pripremi, znači već ga pripremio Evo njega opet po nas, da nas povuče sa sobom Da nam ukaže, i on kaže, vi sad znate put to je četvrti stih On je znači išao pripremiti mjesto Pokazao put i sad nas nešto Zamisli Isus ti nešto pripremio Mora biti da je nešto dobro, Ali tako? I on je sad ukazao put kak ući u to Onda ga pita Toma, dobro, koji je, di je taj put, koji je to put? On kaže, ja sam put Što to znači? Kad vidiš Isusa kako je govorio i mislio i djelovao, e, to je put li ovo logično zvuči Je li tako da je logično? Mislim, o tome govori Sveto pismo Znači, ako mi hoćemo uživati blagoslove koje nama ono sigura, nezasluženo na križu svom velikom žrtvom onda mi moramo ispuniti uvjete koje on dao u svom pismu koje ne laže koje je istina da bi to primili što on nam osigura ili opet on laže i vuče nas za nos to su vam dvije opcije samo si recite ovako ja se s tim ne slažem znači Isus laže Morate naučiti sebe trenirati Taj niži dio nas u Svjetom pismu se slikava magarce Magarca morate ukrotiti, on nije baš nekako On je tvrdoglav dosta Magarac predstavlja niži um čovjeku E, znači, ovako Ili on rekao istinu Ili Isus laže Znači, ako ja kažem ili se ponašam ko da to nije istina Onda njega pravim lašcem, jel' tako? To je prva Ivanova 5.10 Ako ne vjerujete u svjedočanstvo koje je Bog dao svom sinu Onda ga radite lašcem Znači, jako je važno da razvijete temeljni odnos Zato ću ja to stalno ponavljati Nije, nije bez veze Prema onome što piše Ja sam imao nedavno, dok sam bio u jednom gradu Otkrovenje po ovom pitanju Jako je važno, sad me pazite Znači, vi ne vjerujete u Isusa Vi ne vjerujete u Boga vi ne vjerujete u ništa te, te prirode Niti ono što je On napravio Ili što kaže Bog da napravio Vi vjerujete ono što pismo kaže o tome Ovo je jako važno da razumijete Di je medij? Vi vjerujete ono što piše o tome Jel netko od vas vidio uživo Isusa na križu? Uživo, jel bio tamo? Jel netko od vas vidio uživo kako to Bog naš dragi Otac u Kristu Isusu nas na novo stvara? Po Efežanima 2.10 Kako smo mi to novo stvorenje u Kristu Isusu I kako to staro u minu, a novo nasta Jel to neko možda od vas vidio? jel ima netko ko misli za sebe da je spašen? Da je izbavljen? Jel ima netko? Neka digne ruku E, super Jesi li ti vidio to? Nisi Znači, ti vjeruješ ono što piše I po vjeri to primaš I onda osjetiš postane tvoje živo iskustvo Ne obrnuto Ne možeš ti osjetiti blagoslov oslobađanja Dok nisi oslobođen A oslobođen si povjere, a vjera je znači uvjerenje ono što još ne vidimo Znači ne možeš vidjeti pa vjerovati ili ti ga osjetiti Nego prvo moraš vjerovati na neviđeno Dok se još ne osjećaš dobro to će vam biti jako važno znanje kad budemo govorili o vjeri Jer vi morate reći moje je, a ja još ne osjećam da je moje Vi morate razumjeti princip vjere Vjere u što? U ono što piše Što mora biti amen u vašem srcu Mora biti istina zato se to trebate ponavljati, zato smo se mi potrudili I to vam napisati, da možete doma fino to više put pročitati O tome vam ovisi sve, ne nešto, sve Jel' tako? Prema tome, oni su došli da ga čuju I da budu ozdravljeni od njihovih bolesti Jer vjera koja vam treba da bi sve primili od njega Dolazi slušanjem A slušanjem po poruci Kristovoj Ili poruci Božjoj Ili poruci Božjoj koja sadrži ono što se dogodilo na križu Ili što je Bogu Kristu napravio za sve nas Za cijeli svijet i to se zove radosna vijest jer On je rekao nama ili onima koji su se odazvali na poziv Bog Idite i propovjedajte radosnu vijest Znači, oni koji propovedu radosnu vijest moraju biti kako kako moraju moraju imati izla, izraz na licu? Radostan Oni moraju nositi tu radosnu vijest u srcu jedan dio radosne vijeste Jedan od blagoslova To je cijeli paket Na hebrejskom se zove Jehova ili Jahve Citkenju ili Gospod je moja pravednost ili pravda Ne da sam ja pravedan, nego On moja pravda On je u Kristu dokinuo grijeh Zadovoljio pravdu i nudi mi opravdanje u njemu I primanjem njega Ja primam oslobođenje I grijeh se dokida Jednom zauvijek po Hebrejima 9.26 I koja je posljedica toga? Kako bi se takav čovjek, ako to stvarno vjeruje i tako se stvarno ponaša koje, koje bi njegovo stanje svijesti trebalo biti? Rimljanima 8.1 Od sad nema više nikakve osude za one koji su u Kristu Isusu Zašto? Zato što onog što ih osuđuje više nema Jer se to dokinulo u Kristu I o tome vam gori Sveto Pismo To nije teorija to je živa stvarnost To prožima svaku misao i svaki osjećaj u vašem životu Od kad otvorite oči dok ih ne zatvorite Jel' tako? Jako je važno da li je to istina što piše Jer mi u to vjerujemo, u ništa drugo Nema veze da li vam neko mudro propovjeda Ono što piše, to je isto To je preko nekog ista stvar Stoga je izuzetno važno razvet taj temeljni odnos Prema tome Da vi razumijete da je to tako kako je on rekao da jest još jedna stvar vezana za božansku riječ Ako je ona ono što tvrdi za sebe da jest Jest da to nije samo informacija Sad smo pričali o informaciji, to vam je jasno No, ovo je drugi dio te priče mi imamo dva kabineta u našem životu ili u našem duševnom ustrojstvu Ja mislim i ja osjećam, jel tako? To je različito Ovo se do sad ticalo onog što mislite Sljedeće se tiče onog što osjećate ili onog što sadržava ta informacija Ta informacija nije čista informacija Riječ Božja sadrži božanskog duha Riječi koje vam govorim su duh i život To je Ivan 6.63 Koji duh je sadržan u Božjim riječima? Pa mora biti da je Božji koji život je sadržan u Božjim riječima Pa mora biti ovaj život vječni božanski Jel' tako? Znači, riječ ne nudi ako je ono što kaže za sebe da jest, a jest Samo obavijest Ona živo utječe na nas Recimo Kaže pisma To je prva Petrova prvo poglavlje stihovi 23 do 25 Da smo mi nanovorođeni ili ti ga iznova rođene ili nanovo stvorene da spojimo nekoliko Božjih izjava <clears throat> po riječi Božjoj koja traje do vijeka ne po nekom raspadljivom sjemenu nego neraspadljivom po riječi Božjoj znači po toj riječi on nas nanovo stvara to je živa akcija to je novi čin božanskog stvaranja kako kaže kroz jednog proroka Isto toliko malo koliko ste vi sudjelovali kad sam stvarao svjetove Toliko malo sudjelujete kad vas na novo stvaram To je Božji čin, to je živa stvarnost Kad od jednog griješnika Čovjeka koji ima u sebi krivu sotonsku prirodu Bogu protivnu prirodu On Božje dijete stvara Dajemo svog duha i novi život To je živa, opipljiva stvarnost Kako On radi kroz riječ Jako je važno kako se odnosimo prema toj riječi, jel tako? To isto kaže u Jakovu 1.18 Da nas je po toj riječi na novo Ili kaže da On posla svoju riječ I iz ih Kako je to moguće? Ja ću vam to objašnjavati više puta Ali recimo čisto ovako, tehnički gledano to je psalam 107.20 On posla svoju riječ iz cijelih U toj riječi On posla sebe Nama Kad apsorbiramo riječ u naš život Što je ono tko jede i pije Tijela i krvi sina Čovječek, to vam je riječ Ona u sebi ima božanski život po tom životu živiš ili kako kaže Matej 4.4 ne živi čovjek samo od kruha nego i od paštete i od svake riječi Zašto? Jer u njoj je život Isti život iz kojeg ste potekli Kao male iskrice života Nijedan drugi život Onda se ljudi čude kak su slabe male snage Kak ništa ne kopčaju Kak im ne ide Kak ih sve nasekira Zato što ne jedu ništa duševno Svaki dan jedu tri, četiri obroka Dobar je gablec Vole se počastiti u međuvremenu A jednom tjedno Ako pojedu jedan hladni obrok Bože riječi Hoću reći Ono, čuj ga tu, a ne na srce i onda se čude zašto nemaju snage, zašto se njima ne događa Čovjek ne živi samo o kruhu, materijalnom Nego o svakoj riječi, naglasak na živi Pričamo o životu Kojem životu? Božanskom životu Krist nam nije došao dati sotonski život u porazu običnog čovjeka O čemu govori Ivan 10.10 10. Lopov je došao da taj život Ukrast, ubiti, uništiti Ja sam došao da imate život I da ga imate u potpunosti U izobilju Život kroz riječ nam daje On posla svoju riječ i iz cijelih jer On koji je za sebe rekao Taj duh iz vječnosti u vječnost se očituje na nekoliko načina Na više načina nama Stvorenim bićima Obično se to smješta u sedam očitovanja Jedno od tih očitovanja na hebrejskom izvornom jeziku Zove se Jehova ili Jahve Rafa Izrazak 15.26 To znači Ja sam Gospod tvoj iscijelite Taj duh Isti I ako On koji je iscijelitelj U svojoj riječi dolazi k nama Posljedica toga mora biti iscijeljenje Ako ga mi primimo kao iscijelitelja Mora biti Jako je stoga važno kako tretiramo tu riječ Ona nije izgubila na snazi Neki su krivo podučeni Ili ti ga zavedeni a nisu se potrudili u ljenosti ili nemaru sami provjeri što pismo govori o tome ali ja ću vam nedvojbeno pokazati da je volja našeg Boga Oca ovog istog koji je rekao ja sam Gospod vaš iscijelitelj ili ti ga doktor jer i dan danas u Izraelu je ili u židovskom jeziku je za doktora Rafa na vratima piše Rafa, kod nas piše doktor, tamo Rafa E, taj isti doktor je i dan danas isti doktor, živ je Malahija 3.6 kaže Sinovi ljudski, ja se ne mijenjam On je i dalje doktor Isti taj koji se Izraelu objavio Kad su izašli iz Egipta i rekao Ja sam baš doktor i zbog čega u cijelom Izraelu 3 milijuna duša Nakon jako puno godina patnje Oni su bili 430 godina u Egiptu Nije bilo ni jednog bolesnog među svim njihovim plemenima Trebalo ih je biti u tim uvjetima, jel tako? Jel tako? 105.37 salam kaže Među svim njihovim plemenima Nije bilo ni jednog slabog i bolesnog E, taj dolazi u svojoj riječi k nama ta riječ, znači, nije samo slovo na papiru, nego dinamit Ova isti dinamit o kojem govore, znači Luka 6, do 19 Kaže, bila je sila u njemu, u kome? U Isusa, ali on je živa riječ Ta riječ ima u sebi pomazanje, koje je Božje Riječi koje vam govorim su duh i život Božanski duh koji je iscelitelj i život u pobjedi, u snazi Taj, taj I svaki koji bi ga se dotakao bi ozdravljao Koga? Isusa ili riječ Jel' vam ovo jasno? Ako je riječ živa, a kaže za sebe da jest Hebrema 4, 13 kaže Uistinu je živa i djelotvorna božanska riječ Oštrija od dvosjeklog mača Prodire dotle da dijeli duh, duh od duše ili duš od duha Kičmu od moždine Razotkriva misli i nakane srca To kaže za sebe Božja riječ I ništa nije skriveno očima Onoga kojemu moramo položiti račune Kaže da je živa i djelotvorna Zamisli da je u toj riječi živ i djelotvoran božanski duh Jer Bog je duh Ivan 4.24 kaže Bog je duh On nije prestao biti duh Što je uzeo tijelo Isusa Koji je opet duh Jer ništa tjelesno nije ostalo iza njega I taj duh je u njegove riječi Riječi koje vam govorim su duh i život Znači kako mi apsorbiramo taj duh i život Takav je učinak u nama Zato ćemo danas razrađivati sijađa Vi ste zemlja, mi smo zemlja Ja ću vam svima dati novu knjižicu na temu ozdravljenja Sa svim stihovima iz Svetog pisma Koje govori o zdravlju, dugom životu, snazi I bolestima Tko to čita na pravi način zdravlja, Ne samo to, narastu mu organe ili mu narastu ekstremitete Zašto? Jer ta riječ ima stvaralačkog Božjeg duha u sebi On nije izgubio svoju snagu tu su i upute kako to koristiti Daću vam CD da možete i slušati To kad puštaju ljudima koji su u kome, Znači koji fizički ne čuju Ne u svakom slučaju, ali bilo je slučajeva Izađu iz kome, počnu govoriti Ja sam iscijeljen, ja sam iscijeljen Počne citirati to što je sluša Iz riječi Božje dok je bio fizički u kome Ako je riječ ono što kaže za sebe da jest Onda je to živi dinamit ono što se u Svetom pismu kaže da je izlazila vrlina iz Isusa Ili vamo kaže moć To vam je na grčkom dunamos Snaga, sposobnost, dinamit Pitanje kako sloboditi to u nama U našem životu Da ostvari učinak kako taj život koji je u sjemenu Jer pismo kaže riječ Božja je sjeme Jel tako kaže Luka 8.11 Riječ Božja je sjeme na drugom mjestu kaže, to je prva četiri stiha u prvom poglavlju Ivana U početku bijaše riječ i riječ bijaše u Boga Ovo, ovo što govori da je sjeme, samo sad kaže u izvornom stanju I riječ bijaše Bog Onda malo preskačemo U njoj bijaše život Opet ta riječ život Koji život? Pa mora biti božanski život Onaj život koji je pokazan u Kristu Isusu, jel tako? Jer Isus je rekao, jer ja živim, i vi ćete živjeti Jer ja živim i vi ćete živjeti Po istom duhu, to je Ivan 14.19 On je isto rekao, lopov je došao Znamo da je lopov ovaj to to zli protivnik Bog ovog svijeta, kako god hoćete Neprijatelj, kako god ga locirate Ukrast, ubit i uništit Bog koji je stvorio tijelo u savršenom obliku Ja sumnjam da Adam bio stvoren bez jednog oka sa rakom na mozgu i, i kraćom nogom, jel tako? Bog ne bi rekao i bi dobro Znači njegovu ideju je pokazao na početku Prema tome sve što to razruši, uništi je od zlog Jer me pratite? Nikako od njega To bi bilo proturječno Isus je došao to obnoviti on je drugi Adam, on je došao obnoviti to izgubljeno stanje Vratiti nas u stanje prije pada A ja sam došao da imate život i da ga imate u izobilju I kako nam daje taj, taj, taj život Kroz riječ Ivan u prvoj poslanici prva dva stiha kaže Mi vam govorimo onome što smo vidjeli, što smo čuli O riječi života, opet život, život <clears throat> U riječi život Znači, jako je važno na koji način mi apsorbiramo taj život kroz riječ Ne da gledamo na nju kao riječ ljudsku Pavle se zahvaljuje onako iz petnih žila kad piše Solunjanima Prvo poglavlje poslanice Solunjanima dru, e, Prva poslanica Solunjanima Drugo poglavlje 13. stih Zahvaljujem bez prestanka Kaže on za tu zajednicu u Solunu Što riječ koju ste čuli od nas Niste primili kao riječ ljudsku Nego kao riječ Božju Što i jeste Pazi sad ovo Koja učinkovito djeluje u vama koji vjerujete Hoće reći, ako ne vjerujete, ne djeluje učinkovito Jel' tako? Izrael kaže, kaže za Izrael da su oni isto tako dobili poruku Njima se objavila poruka ali im nije uskoristila poruka Koja poruka? Ova poruka evanđelja Evanđelja, ova dinamitna poruka Rimljanima 1.16 kaže da je evanđelj Ja ću vam propovedati evanđelje Evanđelj je radosna vijest o onome što je Isus Krist napravio Ili Bogu Kristu preciznije Koji je ljubav i naš Otac Na križu, za cijeli svijet to je radosna vijest jer je oslobodio svijet od grijeha Od muke, od bolesti, od patnje, od brige, od svega po Izaji 53, To je sve On uzeo na sebe da mi ne moramo I ta radosna vijest je blagoslovljena sa snagom On stoji iza nje da je potvrdi onima koji vjeruju Evanđelje je sila Božja, nasoterija To je druga grčka riječ, isto, isto znači koji soza Spaš, spašen, na spasenje, izbavljenje i isciljenje Svima koji vjeruju <clears throat> Svima koji vjeruju Baš je bila na jednom seminaru jedna mlada žena Ja sam je znao negdje u magli, nisam nikad s njom pričao Došla je, ona je bila negdje na rubu samobojstva Tražila način kako se skrati život Bila je ovisnik zavedeni o tabletama i alkoholu Živjela je promiskuitetno Bila puna gnjeva i mržnje Jer u tom stanju ni ne možeš biti drugačije Odlazio na sva moguća mjesta Tražila načina kako da joj neko pomogne Nije našla Ni u crkvi, ni u knjigama Niš protiv crkve, protiv knjiga Nego ili je bio krivi pristup Ili su bili krivi koje je pitala Ali uglavnom nije našla i onda je čula tu poruku, ovu poruku o kojoj ja sad govorim I ona je shvatila, prvi put je to čula Da je Krist umro za njezine grijehe Da je On oslobodio nju od njezine bolesti Da je On to uzeo na sebe već da je to svršena stvar I ona je povjerovala u tu poruku Rekla je amen u svom srcu Jer sam rekao, kad ti čuješ nešto, govori amen ako se slažeš Amen znači istina, to je tako Ja u to vjerujem, da, može, sto posto Slažem se, to znači amen Tog trenutka njezine riječi nešto je sišlo na nju To znamo da je dok Sveti tak to obično Nekad silazi, ne uvijek, ne morate čekati da ništa siđe na vas Nekad bude on poput lahora Ali u svakom slučaju to okovi su spali njezine riječi Kaže, ko da neko bio, nije bio ovak veliki stol Ovaj je iznimno poseban je stol e, Recimo ovakav je bio stol Ko da je neko uzeo stol i odnio ga Van iz sobe bacio Tog trenutka je doživio oslobođenje Od tad nije uzela ni jednu tabletu, nijednu kap alkohola Bez ikakvih dodatnih terapija, posebnih vježbi Bilo čega tog trenutka I ne samo to, kaže Sve što meni bilo mržnja pretvorilo se u ljubav Kaže, točno je bilo kako si rekao Kad Isus Krist uđe u vaš život To vam sad isto vama govorim Ja znam točno u čijem je životu Isus Krist A tko je samo čuo za njega Kaže, sve drugo prestane postajati Ne možeš ti to sakriti to ti izlazi na oči, na uši, na nos Kaže kad dođe Duh Sveti, Duh Boži Kad se Krist nastani u tvojom srcu On će proslavljati mene Ti samo o njemu govoriš, njega propovjedaš Njegovu sliku odražavaš To je Ivan 16.14 Znači dok je slušala poruku koja u sebi ima snagu I povjerovala u poruci i oslobodila prostora za Boga dragog oca da to potvrdi Ona je doživjela oslobođenje kako je on i obećao Marko 16.20 kaže idete Marko 16.15 pa pred, pred, preskačemo na 20 kaže idete i propovjedajte radosnu vijest svakom stvorenju Onda preskačemo par stihova i on kaže A gospod je bio s onima koji su išli propovjedale I surađivao je s njima potvrđujući svoju riječ Ne moju riječ Popratnim znacima i čudesima Ne moju riječ Svoju riječ, ovo je njegova riječ Evanđelje nije moja riječ To je njegova riječ zato Izraelu nije uskoristila poruka Iako su je čuli, jer nije dovoljno samo čut Zato on više puta kaže Ako ima netko uho da čuje Jer svatko više manje ima uho, jel tako? Uho da čuje Jer je nisu pomiješali sa vjerom To su Hebrejima 4.2 Ja to uvijek volim pokazati Njima cedevita nije uskoristila Nisu se utažili žeđere Nisu pomiješali s vodom ne možeš se napiti se u prahu, jel tako? Mislim, u taži žeć. Ono kad ti se lijepi ko sad meni, recimo. Zamisli sad da se uzmem veliku žlicu devite od limuna. Znači, ta Božja riječ nije samo informacija, nego živa sila. Zato se na seminaru događa, evo sad kad ste me posjetili, hvala lijepa Ako na bilo koji način tijekom seminara, u bilo kojoj prilici budete osjećali mučnine Glavobolje da vas se nešto unutra pokreće Nemojte se prepast To se duhovi miču Vi onda govorite Amen može Isuse Evo me hvala lipa jer kaže uveće mu donješe mnoge koji su bili dajmo nidze majne Znači opsjednuti nego pod utjecajem zloduha i on izagna duhove riječju Jedan, pre, jedan prevod kaže jednom riječ Ali u svakom slučaju riječju Ovom istom riječju Za koju kaže u Luki 4.32 Da je ona bila sila Da nije bila kao ona drugih ljudi Nego da je imala silu On izagna duhove riječju I ozdravi sve bolesnike Riječ ima silu Na drugom mjestu kaže to Kad je onaj bio Što su ga spustili Znate onaj krevetu Kad je bila velika gužva Kaže, i dok je Isus propovjedao Bila je prisutna sila gospodnja da iscjeljuje, Bila je prisutna, ali se samo jedan iscijelio Ako bolje promotrite A bilo je tamo jako puno ljudi Da on nije mogao ni ući, nego su ga spustili Samo se jedan iscijelio Kako? Jer je Isus vidio njihovu vjeru Opet vjera Prisutna je sila ali to ne znači da će se očitovati u vašem životu ako zatvorite vrata Jel' tako? Kaže Isus, ja stojim vani i kucam To je otkrovenje tri i On i dalje, Isus je isti Znači ako je onda stajao vani i kuca To neće, znači da će kod vas ući na glavačke Razbiti vrata i izbaciti vas iz kuće Ja stojim vani i kucam Ispočetka, Isus je živa riječ, jel' tako? To smo naučili Isto je da li pričamo o Isusu živoj riječi ili o riječi To dođe na isto Jer riječ je tijelom postala Ivan 1.14 O toj riječi pričamo Isus je utjelovio Znači ja stojim vani i kucam Ako netko, bilo tko otvori vrata Ja ću onda ući Vrata srca očita Kako se vrata srca otvaraju? Amen, istina je, može Reci što god treba napraviti Evo ga, tu sam Je li tako? Znaju ovi bliži, ja moja molitva je bila u toj situaciji Pa učim svih, jer to je dobra molitva Ja nisam rekao, Isuse, ja te otvaram vrata Nego evo vrata skidam, nema više vrata Ne moraš više nikad kuca, slobodno, kuća je tvoja To vam je najbolja molitva Jel' tako? Tvoja kuća Jer on teži se nastaniti kod nas Suživot sa Kristom Isusom Razlika je znači da li ste istinski Kristovi Da li pripadate samo njemu Da li ste doista razumjeli da ste kupljeni, skupo plaćeni krvlju Ne, golubica, jarebica, vrabaca, jaganaca, koza, ovca Nego jaganca bez mane Tom krvlju ste Stoga više niste, više niste svoji to su prvi Korinčani 6, 19, 20 Ali ako više niste svoji nego Kristovi Ako Krist doista gospodari Onda ovaj drugi više ne može gospodariti A on donosi bolest i smrt On uništava On sjedi na financijama Tako da ne možete izgurati mjesec jer naš dragi Bog, Otac nije nama htio da mi budemo u minusu Onda ne bi rekao ono u dijelima 20, 35 Blaženije davat nego primat Rekao bi blaženije biti u minusu, jel tako? I pitat ne bi rekao ono drugim Korinčanima 9.8 Moj Bog može i hoće vama, vama Dat da uvijek imate po svoj milosti Za sebe i za svako dobro djelo Uvijek, svakda i u svakoj prilici Jel' tako? To bi bila njegova volja Amen, Amen. Mislim, morate tu i tamo bar u srcu to potvrditi Inače, teže će vam se dogoditi stvari Jedan dan ćemo govoriti samo o tome što znači da nas je, to kad bude o križu, bit će nekoliko dana o križu, to je centralna poruka No ga moramo pripremiti Jedna od poruka o križu ili onome što je dragi Bog Otas napravio za cijeli svijet na križu su Galačanima 3.13 Kaže da nas je Krist otkupio od prokletstva zakona Postavši kletvom namjesto nas Jer pisano je proklet je svaki koji visi na drvetu da bi na pogane, to su svi koji nisu židovi Znači i oni koji su ovi mi Mogao sići Abrahamov blagoslov Da primimo obećanje Duha Da primimo obećanje Duha i sad onda treba vidjeti ako nas je Kristo slobodio od prokljestva zakona Što je uključeno u prokljestvo zakona Jel' tako? Inače neće to imati nikakvog učinka na nas A jedno od prokletstava zakona je Golotinja Siromaštvo Oskudica svake vrste To je prokletstvo zakona On hoće da njegova djeca žive Da imaju uvijek Svagda U svakoj prilici Za sebe toliko Da imaju i za svako dobro djelo Znači postoji i učenje i metoda i put kak izaći iz minusa u Kristu Isusu pa ćemo jedan dan samo govoriti o tome, sad imamo dosta dana Jel ste sa mnom ili spavate? Znači, ja ću vam sad podijeliti sjeme Prošli put sam ili dijelio bi uvijek sjeme mrkve ili tako neko malo sjeme Ali nekako mi se čini da trebam povećati sjeme da ljudi bolje vide o čem se tu radi pa ćemo zajedno sa sjemenom pogledati sijač, poredbu o sijaču To je temeljna poredba Da vi meni vidite na svoje oči čudo Božje Koje vam više nije čudo jer ga stalno gledate Ali to je isto čudo Božje Jer sjeme, ja ću vam dijeliti danas sjeme od lubenice Ili ti ga dinje, kako mi to ovdje nazivamo Je isto čudo Jel' tako? I to sjeme je obećanje od lubenice Proročanstvo o lubenice i na isti način kako to sjeme sasvim izvjesno da lubenicu Na isti način sasvim izvjesno sve što on zapisao u pismi obeća Ostvaruje sebe u našim životima Ako smo dobra zemlja Jer imamo, kako smo rekli, četiri vrste tla Od toga tri ne daju ploda Ja ću vam to praktično objasniti Mi ćemo popratiti pismo, poredbu, usporedbu, prispodobu Onda ćemo popratiti njegovo objašnjenje Ja ću vam još nadodati Dodatna praktična objašnjenja Hoćemo ja to sad podijeliti Ili hoćeš Hoćeš ti daj, daj svima po jedno Ili već ima ih dosta Evo hvala ti <clears throat> Super Po jedno ili dva Mislim jedno je dosta ne Zamisli što jedno kao obećanje što god Ako je što god To podmiruje svaku potrebu, je tako? Ili recimo Filipljanima 4.19 jedno obećanje koje, na koje se ja pozivam I to, to, i to je to, ne treba mi više Kaže, moj Bog će meni Jer ti moraš sveto pismo u osobi Tako je to Bog Otac govori tebi Onda govori tebi Jel' tako? Ne Petru i Pavlu, jako govori njima Ali tiče se tebe, meni govori sad To vam je drugih sedam, to ćemo razraditi I onda znači on kaže Moj Bog će meni namiriti svaku moju potrebu Koliko potreba? Svaku moju potrebu i to ne da budem kratak, da imam jednom pa da drugi put nemam Nego kaže raskošno Raskošno Po Kristu Isusa Znači svaku potrebu Da, ali zašto se to meni ne događa? Hvala ti lijepo zato što nisam to doslovno shvatio I što ne živim na svjetlu toga Ne razmišljam ne govorim i ne djelujem kao da je to istina Pa on nema što potvrditi Jel on može potvrditi ovo sjeme lubenica Ako ostane u vrećici I ako vi govorite Da, da, da, to je sjeme lubenica Da, da, da, da, sveto pismo istina Je, je, je, je, kako ne Je, je, pa istina, ne To je sveto pismo Je, je, kako ne, to je 100% sjeme lubenica Ali neće vam dati ploda, ga ne Posadite I sad kak se ono sadi? Pa evo vidi za ove koji nisu Koji su što se tiče poljoprivrede bedasti Recimo ko ja Imate upute na vrećici I onda točno piše Imate čak na više jezika e, Ako ste sretni Onda možete i razumjeti neki jezik <laughs> ovdje se ne razumije Ali uglavnom imate sličice i onda ti točno vidiš On ti daje točno mjesec kad trebaš posaditi Točno ti daje e, način na koji trebaš presaditi, usaditi Kad trebaš ubrati, još ti, na, još ti skoro daje recept no, u svakom slučaju Ja ću čitati Evanđelje po Luki Ima na tri mjesta poredba Ja ću čitati Evanđelje po Luki Samo ću iz Mateja izvaditi jednu važnu situaciju Koja se dodatno odnosi na poredbu Koja je jako važna Pa ću vam objasniti zašto je važna To jest gdje problema Radi se o drugoj zemlji Tamo se spominje sunce koje je izašlo I sjeme spržilo i osušilo Jeste spremni? Znači, kad su došli pred Petra u Kornelijevoj kući Anđeo se objavio Korneliju, rekao je da zove Petra Jer da će mu on reći poruku o životu Oni su ga zvali, kad je Petar došao Oni su se svi skupili i stali pred Petra Ko što se sad vi stajete Pred mene, ali pazite, ovo je jako važno i onda su oni rekli, to su dijela apostolska 10.33 Evo nas sad svi stojimo pred Bogom to pa je jako važno Sad vi stojite pred Bogom, ću čitati Kad god ja citiram riječ Božju, vi stojite pred Bogom To je jako važno ako će to ostvariti učinak u vama Ne samo ja, nego bilo tko da čujemo sve što ti je gospodar Gospodin je dosta nespetan prijevod grčke riječi kirios To znači gospodar Zapovjedio, jer gospodar zapovjeda Što da nam kažeš Jel' tako? E on je mene zapovjedio, moj gospodar Krist, Isus Ide i propovjeda radosnu vijest I ja sam se odazvao i ti koji su se odazvali su apostolos ili poslani na grčkom Poslan znači apostolos Prema tome nije pitanje da li još ima apostola nego jeste se vi odazvali To vam je bolje pitanje pa onda ću ja sad govoriti ono što je on meni rekao da kažem A vama predlažem da budete kovi ovi u Kornelijevoj kući jer 44. stih Nastavak te priče, onda je Petar kao i uvijek počeo pričati o Isusu Jer kad je pun neko duha svetog, on govori o Isusu Pratite Petra kad god je govorio, a kaže da je nakon što je bila petdesetnica Nakon što su bili duhovi, da je on bio pun duha svetog On je samo o Isusu govorio I on je opet govorio samo o Isusu, jel' tako? Dok su oni slušali, kaže, tu poruku, Se je na njih duh Znači on je tu sigurno negdje i kuca na vrata i jako je važno kako slušate Ovo je temeljna slika Razumijevanje ove slike vam puno ovisi Znači ovo je jako praktično, jel tako? Ovo nije prazna priča Ovo govori o tome na koji način najbolje izvući U vašem životu, osobnom životu i vaše obitelji iz onog što nam je naš dragi Bog Otac milostivo nezasluženo darovo u Kristu Isusu o čemu nam On daje obavijest Jer inače mi to ne bi znali kako to nismo ni vidjeli Ni čuli, ni smo bili tamo Kroz svoju riječ Prema tome ovdje se znači govori o tome kako vi tu informaciju I ono što ona sadrži najbolje apsorbirati u vaš život Da ostvari ono zbog čega je On nju posla Jer On je nju posla zbog nečeg da nešto ostvari, jel tako? Pazite Izaju 11 Pazi sad ovo Pričamo o sjemenu On govori o svojoj riječi, o ovom postupku Kao što kiša i snijeg pada s neba I natapa zemlju I oplođuje je I daje da niču biljke Da bi dala sjeme sijaču I kruha onome koji treba da jede To je slika prirodna, je tako? Tako će biti s mojom riječi Kako? Tako Kako? On pošalje kišu i to ostvari neki učinak oplodi, natopi i to daj sjeme sijaču i kruha onome, jel tako? Tako će biti s mojom riječi Znači vi tu sliku trebate apsorbirati Mislim, da, da, tako će biti Da, da, sto posto, to je to Biće vam kak ste vjerovali Ako vjerujete da je to ljudska riječ Neće vam se ništa dogoditi Ako to vjerujete da je prazna priča Neće vam se ništa dogoditi Ako vi vjerujete da to ne radi za vas Nego samo za neke posebno odabrane, namazane, školovane Zgodne sa dobrom frizurom Sa puno love isto vam se neće dogoditi tako je i s mojom riječi tako će biti s mojom riječi točnije Kad iziđe iz mojih usta Božja riječ je, znači Bog govori To izlazi iz njegovih usta, jel tako? Tamo piše prvi stavak drugih sedam temeljnih istina Riječ Božja je Bog, Otac govori meni osobno sad Riječ Božja uvijek sad U njemu nema vremena, za njega nema vremena To uvijek sad Znači On govori ovo meni sad On kad izgovara riječ šalje meni sad ta riječ može ostvariti u mom životu što, ona, što On kaže da može ostvariti sad kad iziđe iz mojih usta neće mi se vratiti prazna nego će obaviti ono što je moje zadovoljstvo ili ti ga što sam naumio s njom je li njegovo zadovoljstvo da sjeme e, lubenice izađe u lubenicu je inače ne bi e, stvorio lubenicu je li njegovo obećanje da se ispuni njegovo obećanje Je li njegova volja ili njegovo zadovoljstvo da ispuni obećanje Što bi to radilo od oca prirodnog Da obećaje djetetu da će mu nešto dati non stop i ništa mu ne daje što bi to činilo od prirodnog roditelja, vi koji ste roditelji, recimo? Kakav bi to roditelj bio? Jel bi on bio na cijene? Ne, bio bi pokvaren Nepravedan, zločest, jel tako? Ako vi, iako zli, znate dobrim darima darivati svoju djecu koliko više će vaš Otac Nebeski dobrim darima darivati one koji ga zaištu Znači, naš Nebeski Otac, dragi naš Nebeski Otac, vidljiv, opipljiv, imenovan u Kristu Isusu, Emanuelu, Bog s nama, među nama je puno bolji od bilo kojeg zemaljskog oca I On nama želi da dobre darove On je nama osigurao svaki blagoslov u Kristu Isusu po Efežanima 1.3 Ne, ne, jedan blagoslov Koliko roditelj želi njegovom djetetu osigura blagoslova? Nekoliko on želi da on završi četiri razreda osnovne i onda više ne Ili želi da jedno dijete završi osnovno a da drugo padne Ne Koliko više, kaže vaš nebeski otac Čista ljubav Znači, neće mu se vratiti prazna. Ako je obećao, on njemu je stalo da to ispuni On je nama nešto obećao i rekao da možemo imati Očito mu je stalo da to imamo Inače nam ne bi objavio Ne bi to osigurao Da li vam je ovo jasno? Da je greška uvijek na vašoj strani Nikad na njegovoj strani, nikad, nikad, uvijek ste vi krivi, mi, uvijek vi Jedna velika službenica Božja, veliku službu isciljenja imala Lilian B. Omens Ona se spominje u ovoj knjižici koju ću vam dijeliti Toliki ovisnik je bilo opijuma da nitko više nije mogao pomoći, nitko, nitko Čak su iz sanatorija ili iz, iz hospi, kad je bila hospitalizirana radi odvikavanja Pustili sa propisanom dozijom morfija Zato što se nije mogla osloboditi Pokušavala je sama kao doktor i kirurg Opće prakse doktor opće prakse kirurg se osloboditi, ali nije mogla zvali su je kostur sa zloduhom u sebi uzimala je 50 put dnevno veću dozu morfija i 20 put dnevno veću do, dozu kloralnog hidrata smrtonosne doze i onda je on iscijelio jer je ušla u riječ O tome vam je nova knjižica Znači najjednostavniji, najprimitivniji oblik iscjeljivanja je Kroz čitanje i vjerovanje u Božju riječ Koja je živa sila, ja ću vam objasniti kako radi kasnije E onda ona rekla, nakon toga ozdravila, imala je 40 godina veličanstvenu službu iscjeljivanja O tome vam isto piše tamo, pa da se znate e, na, navigaciju kroz, kroz tu metodu iscjeljivanja Kad ja vidim da mi molitva ne radi, ja se počnem mijenjati Amen Ko se počne mijenjati, kaže Bog se nikad ne mijenja, u njemu nema promjene, ni sjene od mijene Jakovljeva 1.17 Nema Malahija 3.6 Ja se ne mijenjam, sinovi ljudski Prema tome, ako ne radi molitva Ko se treba početi mijenjati? Susjed, naravno, jel' tako? A? Nije susjed kriv Ok, znači tako će biti s mojom riječi Jer razumijemo da je sjeme riječ Ili riječ je sjeme Luka 8.11 Neće mi se vrati prazna ova, ovo sjeme Znači, ovo je proročanstvo o bundevi e, Ovoj, lubenici, dinje i On ju je izgovorio kad ga je stvorio, jel tako? U njoj je život Cijela lubenica i milijardu lubenica Tako će i biti s lubenicom Nego će obaviti ono što je moje zadovoljstvo I izvesti ono na što sam je posla Jel tako? E sad je pitanje zašto to ne radi u mom životu Zašto? U knjižici imate upute kako će to raditi Ja sam se fakat potrudio Ja mislim da je to velika stvar To nemate na hrvatskom jeziku nema, nema, niko nema to na hrvatskom jeziku Sve stihove Svetog pisma još pročitane profesionalno u studiju Da super zvuči Da je to živa sila koja zdravlja Još objašnjeno kako se to absorbira Dane upute Mudre je četvrto poglavlje stihovi 20 i 22 Broj jedan sto postotni dokaz Da je uvijek volja Božja da budu svi iscijeljeni Dosta vam je jedno da oborite sve ovo što se tome protiv Ali mi ćemo vam dati više toga Puno više toga, ali pazi ovo Bog, naš dragi Otac, kaže Mudre izreke Sine moj, a važi i za kćeri Pazi na moje riječi Na čije riječi? Na njegove riječi Gdje su njegove riječi? Tu Znači tu što piše Nešto neko drugi govori A pogotovo ako se protivi tome Prigni svoje uho mojim besjedama Ili izrekama Ili poukama Ili govoru Onome čemu te ja poučavam Prigni uho, uho znači poslušnost Ovdje bake u Dalmaciji kažu Dita ćeš me poslušat A misliš ćeš miš kupi mliko, jel tako? Hoćeš me poslušat, znači jesi voljan napravi to što ti kažem Prigni uho, to vam je značenje Praktično duhovno značenje riječi vezano za uho Nikad ih ne ispušta iz očiju To hoće reći da ih imaš pred sobom da gledaš što On govori da moraš napraviti Da ti to mora biti stalno u fokusu Da ti je stalo Pohrani se srca svoga Pazi sad ovo, jer su život Opet život Onima koji ih nađu I zdravlje Svem njihovom tijelu Ili kako kažu neki prevodi I lijek za svo njihovo tijelo da li je ovo dokaz svakom inteligentnom biću da Bog, naš dragi Otac koji je objavio svoju riječ i način kako da ozdravimo kroz njegovu riječ želi da svi budu zdravi ili s druge strane da svi mogu postati zdravi ako se držete upute? Znači da jest njegova volja da ozdravimo jer njegova riječ se ne mijenja i uvijek je njegova volja da koji nađu tu riječ da nađu život i zdravlje za svo njihovo tijelo. Ali postoji način, ovo vam je sad objašnjenje dobre zemlje. Znači morate biti dobra zemlja, morate ući u ovu, u ovu formulu, ove upute iz mudrih izreka 4.20 do 22, ali idemo sad s Isusom se prošetati sijač Znači, čitamo Luku, osmo poglavlje Stih četiri Pa ćemo čitati do stiha 15 Kad su ljudi iz svakog pojedinog grada dolazili k njemu skupilo se mnogo ljudi Kaza im usporedbu Iziđe sijač da sije sjeme Znači, sjeme je riječ To, to ću vam ponavljati I vi tako to razumijete Nastavljaj Dok je sijao ili ti ga dok su ti ljudi slušali na različiti način tako treba to razumjeti Jedno od tog sjemenja Padne kraj puta Bi izgaženo i ptice ga nebeske pozobaže Hoće reći ništa od sjemena Jedno ili drugo Padne na kamen Izniknu i sasuši se Jer ne imade vlage Opet ništa od ploda No zanima plod, jel tako? Drugo, pade u trnje i trnje uzraste skupa s njim te ga uguši Opet ništa A drugo, što je četvrto Pade na dobru zemlju, izniknu i rodi Stostruk rod Na drugom mjestu Marku i u Mateju kaže 30 rostruk, 60 rostruk i stostruk Hoće reći različiti plod Zavisno koje su čovjekove trenutne mogućnosti Kak je zagrabio tko ima, kad to reče viknut Tko ima uši da čuje, neka čuje I sad učenice Koji isto nisu ništa kopčali Do duh nije bio na njima Nisu išta kopčali, nisu ništa mogli napraviti Tako da se ne smatrate da ste neki Ako odmah vam to ne sjedne Ni oni nisu kopčali oni su bili s Isusom tri po godine non stop ništa nisu kopčali Otpadali su stalno, imali su jako glupave ideje do pedesetnica, do duh Boži nije sišao na njih, onda su se promijenili Taki ljudi koji nisu primili Krista, oni imaju svakakve ideje, čudnovate ideje, bedaste ideje a drugo, kad Duh Boži dođe na stani su vama Onda vi mislite drugačije Onda vam riječ izgleda drugačije Onda vi vjerujete drugačije Mislite drugačije Druge vam se stvari događaju Onda su ga ne pitali da on to njima objasni jer nisu razumjeli, zato su ga pitali da je objasni I onda Isus sad preskačemo 11. stih i onda je on to objasnio Ovo je značenje usporedbe Znači praktično značenje je sljedeće Sjeme je riječ Božja ja vas molim stvarno da vi uzmete ovo u ruku I da vi gledate ovo sjeme I da vi meni, e, vi ovako dobro pogledajte Je li vi vidite lubenicu u ovom sjemenu? Ne Vi znate da će jednog dana izaći lubenica Ali vi nju ne vidite u ovom sjemenu Isto tako u obećanju što god Vi ne vidite iscjeljenja, ali ono je uključeno I ako ga posadite u dobru zemlju A radimo sad na dobroj zemlji Ja čupam, sadim, kopam Svašta radim na ovom seminaru E onda bi ono trebalo dati to sjeme što god Ploda Sjeme je riječ Božja kad je on izgovorio riječ, ona automatski u sebi sadrži sve što je potrebno da se ostvari Ono zbog čeg je on nju poslao Tako kaže pismo, inače laže Jel' tako? Mi moramo znati da se on ne šali, da njemu stalo Da je ono što on rekao istina Da to nije prazna priča Mislim, nama, meni, evo ja ću reći, meni je stalo Da li ono što govorim istina Meni je stalo da potvrdim ili ispunim svoju riječ ljudima, jel' tako? Ja sam rekao njima da ću doći u Split Neke su se stvari dogodile po putu I oni su mene zvali, rekli su Je li naš plan ostaje? Meni je stalo da naš plan ostaje Jel' tako? A njemu još više stalo zato evo sada vam odmah kažem tih ostalih sedam koje su To je jako važno Ako istina ovih prvih sedam što smo rekli Ja ću vam ponoviti samo prvi dvije jer one su konkretno najvažnije Da Bog nikad ne laže I da je njegova riječ istina I sad mi zađemo u istinu i riječ tog našeg Boga Oca I On sad nama govori neke stvari Vezano za to sjeme života i zdravlja što je važno nama znat kad gledamo Ja to kažem, to si morate napisati Ovo je moja dioptrija za čitanje Svetog pisma Jer do tad vam je mutno, ne vidite većina Ako nemate pravi pogled na to što piše Prva stvar je da je riječ Božja Bog Otac Ili Sveto pismo, ili Biblija Je Bog Otac govori meni osobno sad Jel' tako? Broj dva Bog, moj dragi Otac, ima ono što kaže u svojoj riječi za sebe da ima Zapamtite da je riječ komunikacija, medij komunikacija Znači, on ima ono što za sebe u svojoj riječi kaže da ima Ja imam ono što on u svojoj riječi kaže za mene da imam Ako on kaže tko vjeruje ima vječni život Ja ga imam 100%, mislim, ja znam da ga ima, ali ima, to je to Tko vjeruje ima, ne nada se Ivan 6.47, ima Jel' tako? On kaže da imam, imam ti mi reci da nemam, ja ću treći da lažeš Pa ti procijeni koji je više uvjeren Jel' tako? Važno je, ako je to istina Onda se mi možemo osloniti, onda mi moramo imati izvjestan pogled na to Koji će omogućiti njemu da on ostvari u našem životu ono što obeća Jel' tako? Bog moj dragi Otac je sposoban napraviti Ono što kaže u svojoj riječi da je sposoban napraviti Ja sam sposoban napraviti Ono što On u svojoj riječi kaže da sam sposoban napraviti To je jako važno Jel' tako? Znači, s tim pogledom mi gledamo na ovo kao da je ovo stvarno sjeme te lubenice I ko da ono stvarno se može u našem vrtu pretvoriti u lubenice Ako posadimo to sjeme Ovo važi za sve što je rečeno u riječi Bože sa konačnom idejom da mi onda djelujemo kao da je to istina i onda on to potvrdi to jest da mi ovo posadimo uvjerene da je istina ono što piše na vrećice Da ovo recimo nije sjeme biljke mesoždirke koja će nam pojesti ruku kad idemo oko nje nego stvarno lubenice i da će se stvarno dogoditi ako ovo mi popratimo to li tako? Ok, znači sjeme je riječ Božja Onima što su kraj puta To je sjeme koje je palo Pored puta Su oni koji čuju riječ Zatim dođe đavao Te je iščupa iz njihova srca Da ne povjeruju i ne budu spašene U Mateju dodaje oni koji čuju, a ne razumiju riječ ja ću vam još dodati konkretniju uputu koja je štetnija Kojima je krivo bilo protumačeno što znači i to vam je sjeme ili istina padne pored puta gdje je ugaženo Na ugaženo tlo ljudskih nauka, uvriježenih tradicija koje možda nisu riječ Božja Neke jesu, neke sasvim izvjesno nisu Zamisli kad ti dođeš sa predrasudom Kad si od malih nogu tempiran ili programiran da je nešto istina A to možda nije I ti i ti sad čuješ nešto protivno tome što je istina Zamisli taj konflikt Kome ćeš vjerovati? Ali neka bude blagoslovljen naš dragi Bog Otac u Kristu i po Kristu Koji nam je dao moćno oružje, ne tjelesno, nego duhovno Drugim Korinčanima 10.4.5 Za rušenje tih utvrda predrasuda u ljudskim umovima Lažnih doktrina za obaranje mudrovanja i svake oholosti koja se protivi spoznanju Boga Jer oholi su svi koji se protive istini svjetog pisma Oni sebi štete i drugima ako druge krivo podučavaju I svaku miso pazi ovo, svaku misao dovodimo do pokornosti Kristu ili riječi to znači ako vam se ne slaže to što mislite ili što su vam rekli s onim što piše Vi se morate iz vaše oholosti spustiti u poniznost Ako ćete primi milost Božju Jer On milost daje krotkima Oholima se protivi I onda se pokorit Kristovoj misli Promijeni što mislite ako ćete biti dobra zemlja Ne ide vam u paketu istina i neistina Svjetlo i tama, pravda i nepravda Kristi Belijar Laž i istina, Kristi je istina, a je otac laži ubojica od početka U njemu nema istine, me pratite Prema tome, ako je istina, onda od Boga i preko Krista je istina Ako je neistina, onda je od jednog sigurno nije od Boga jer kaže, ja sam svjetlo, u meni nema tame prva Ivanova 1.5 Prema tome, On je svjetlost On je svjetlost, Krist je svjetlost i ako je tama, onda od ovog drugoga Tama znači neistina I ako se ne slaže sa istinom Ako je proturječno Ja vam moram reći, ne znam kako su vaše učili u osnovnim tim razredima Ali ako su dvije stvari proturječne Ne mogu oba dvije biti istinite, li tako? Jel' tako ili nije tako? Jednu ćete morati odbaciti Ok, znači mora biti Ili jedno ili drugo Ako je proturječno Znači prvo tlo ili ugaženo tlo Di dođe Sotona ili zli ili otac laži ili kriva nauka Ili krivo gledanje na stvar I odnese sjeme da ne da ploda kod onih koji ne razumiju Su oni koji nisu utemeljeni i podučeni u riječi Oni će morati obaviti izvjesno dublje kopanje ili čupanje to se mora napraviti Jedan pametan zemljoradnik Ja to nisam Ali jednom sam jedno ljeto prije par godina Došao nešto ranije doma na Korčulu kod mami Pa imamo neki mali vrt I onda sam se ja odlučio malo posaditi povrća Da imam svoje <clears throat> Da ne moram prije svakog obroka moliti onu molitvu iz Marka 16. poglavlje 17. 18. stih Znači da ništa otrovno što pojedem Da ne utječe na mene Recimo jabuka koju kupite u konzumu Kažu ovi koji su tamo na toj njihovoj 26 ima prema za otrova Znaš, pa onda se dobro pomoliti, jer kažem ništa otrovno što uzmete neće vas Neće vam naškoditi, jel tako? E pa da ne moram baš stalno tu molitvu molit, molit Onda sam ja mislim nešto svoj posaditi onda sam morao to kamenje izbaciti Počupa travu, inače ništa ne bi uspjelo, jel tako? Korov će to pojest E tako i mi, ako hoćete da vam sjeme da plod Morat ćete počupat korov neistine Kojeg je posadio zli On vam sadi kukolj u dobru zemlju, jel tako? Broj dva Idemo dalje, Isusa slušamo Ovo je bilo moje tumačenje Po duhu Božjem ja sam vam jako pitao za ovo I jako osluškiva Da vam mogu točno objasniti praktično Što je da me svi razumijete Onima što su na kamenu Označuju se oni koji radosno prihvate riječ Čim je čuju Ali ti nemaju korijena na neko vrijeme vjeruju Ali u vrijeme napasti, kušnje, prokušavanja, ispita Otpadnu U Mateju kaže da je sunce izašlo i osušilo riječ Pa ću vam sad objasniti točno o čem se radi da ne razumijete Riječ kad je čujete i primate je u umu Ona kao u umu vašem kao istina pruža užitak Vi se radujete vidjeti ono što istina predstavlja I obično ljudi kad vide istinu, kad razumiju istinu Se uzdignu u tom svom razumijevanju U ponosu prema vlastitoj inteligenciji I kažu, ja kopčam, ja razumijem Njemu je to drago i hoće se pohvaliti I to su ovi koji prime odmah sa radošću No, kaže pismo da je palo na kameno tlo To je na kameno srce Kad on razumije da istina nudi ili traži po prvoj Petrovoj prvo pogled 22. stih da joj se pokorimo da promijenimo srca ili da pročistimo srca Da možemo iskreno ljubiti Ili ljubiti kao Bog Onda se pojavi problem Izađe sunce Sunce vam ima koji svaki simbol u riječi Dvostruko značenje Zavisno o kontekstu ili predstavlja najviši oblik ljubavi Što je ljubav prema Bogu u Kristu Ili najviši oblik ljubavi A to vam je oholost ili samoljublje I onda vam se iz vašeg srca Javi otpor I vi se nećete pokoriti riječi koja traži da se promijenite da prestanete mrzeti, da budete oprostivi, da se pomirite, da ne budete zavedni, da ne budete škrte, da ne budete već sve to što kaže da izlazi iz srca čovjek čeg i od nečisti čovjek. Ali me pratite gdje je problem. Treba vam dati srce od mesa, izvaditi kamen srce ako će dati ploda. Jer mi ćemo objašnjavati prepreke po putu. Zašto ljudi ne primaju? Imaš prepreke u volji, imaš prepreke u umu što se tiče vjere. U volji su recimo neoprostivost i nepomirljivost Nema šanse da ćeš primiti ako si neoprostiv Nema šanse Na tri mjesta izrazito jasno objašnjava To ćemo kad dođe vrijeme za to Da nema primanja ako si neoprostiv jer sve što primaš, primaš radi milosti Božje u Kristu Isusu Koji ti je oprostio sve tvoje grijehe Da ti da novi život i preko toga svoj duh i svaki blagoslov, jel tako? Ako to ne primiš, a ne primiš ako si neoprostiv Onda ništa što ide kao posljedica toga se neće očitovati u tvom životu Znači kameno srce neće primiti Ponovit ću prvu Petrovu, prvu Petrovu, 1. pogled, 22. stih U pokornosti istine Jer istina uči kako živjeti u pokornosti istine pročistili ste vaše duše da možete iskreno ljubiti ili ljubiti kao Bog. Mi ćemo jedan cijeli dan ostaviti ovoj ljubavi. Jer Isus je obima koji su došli u šestom poglavlju Luke, Luke što smo čitali Kasnije rekao, a vi koji me slušate Oni su došli, došli su ga, to smo rekli Čut i biti ozdravljeni A onda je rekao, a vi koji me slušate I onda je krenuo govoriti o ljubavi Znate ono, nemojte suditi, ljubi neprijatelja Kad te udariti, ispeci kruh Jel se sjećate da to ima u Svetom pismu? E, e, o toj ljubavi govori jer mi smo pozvani na tu ljubav u Kristu Isusu da ljubimo kao što je On nas ljubio i onda će nas svi poznati da smo njegovi učenici po tome ako imate moje ljubavi, agapeo jedne za druge, ne bilo kakve ljubavi, to mi je Ivan 13, 34, 35. Ja vam dajem novu zapovjed. Novu zapovjed. Ljubite jedne druge kao što sam ja vas ljubio. Po pa ovom će zna da, su, da ste vi moji učenici Ako imate te ljubavi, božanske ljubavi Ne bilo koje, to krivo je prevedeno To bi trebalo pisati točno božanske ljubavi Agape, agape Pa ćemo malo govoriti o tome da znate Recimo zašto se ljudima ne usrešavaju molite Oni misle kako su super Jer ako kršiš zapovjed To je direktno protivljenje njegove volje Rekli smo po Ivanu 9.31 Da Bog ne uslišava griješnike Koji krši božanski red ljubavi On je griješnik a Bog ne uslišava griješnike Nego oni koji ga štuju I vrše njegovu volju A njegova je volja da ljubimo bližnjega ko samog sebe To znači ovako Ste spremni na nove kriterije To znači jedna kokica meni Jedna kokica tebe Jedna kokica meni Jedna kokica tebe Pa onda se sami preispitajte Kako ste s kokicama Jel to znači ljubi bližnjega ko samog sebe? Je to je, mi sad ne pričamo o neprijateljima, to ćemo, i to, naravno, naravno, naravno, to je poslastica. Ja vam na kraju dijelim knjižicu o ljubavi s tom poslasticom. Meni je to izuzetno drago da je to Isus rekao, to vam je kruna kršćanstva. Jer kršćanstvo nije neutralno. Ti neprijatelja ne makneš se od njega i onda mu pokazuješ već kako koji kuneš ga, nego aktivno ga mijenjaš. Blagoslivljaš, moliš, zauzimaš se za njega u duhu Klečiš pred predstavljanjem slave Ko što ja radim svako jutro Za one koji me progone I onda namjesto njega moliš za ljubav i milost I baš su bili recimo na jednom seminaru u Zagrebu dve ljudi koji su prije Da ne ulazim sad zašto Zbog nerazumijevanja i već kako god su gledali na stvar Htjeli čak nekog unajmi da me ubije Jer su mislili da će im dijete propast ali nakon nešto vremena što smo se svi molili Oni su vidjeli kako ona sama rekla Majka Gledam ja sine moj u tvoju stranu S tvoje strane ograde, u tvoj vrt Tamo sve cvjeta i popali, kod mene ništa Došli su na taj seminar istiti, istiti U suzama su primili Isusa U suzama Ti ne bježiš od neprijatelja, nego se moliš za njega Blagoslivljaš ga Uzimaš teret na sebe To ćemo, naravno, te poslati gdje smo stali? Kameno tlo, je tako? Idemo treće Treće je trnje To vam je najlakše razumljivo Ali najveći problem u principu isto e, Čekaj samo malo Pobeglo Evo ga Znači ovako a onim što pade među trnje Označuju se oni koji do duše čuju riječ Ili dođu jedan dan na seminar Ali onda Mora nešto ovamo Pa mora ići tamo Pa onda mora na instrukcije Pa mora ovako I onda normalno ne čuje pravu poruku I ništa mu se ne dogodi Ja vam moram odmah reći Sa tugom u srcu Neće vam se dogoditi Svjetovne brige Varlavo bogatstvo I požude Kako kaže naslade Će vam spriječiti Da ta riječ da sjeme Čovjek se mora, kako kaže, staviti u red Ili staviti u način Mora znati što je prvo, što je drugo Mora znat koji gospodar treba vladati u njegovom životu Jer ko što ja stalno govorim Ovdje vam nema burze duhovne Imate ili jednu firmu ili drugu firmu Ili jednog gospodara ili drugog gospodara Rimljani šest su vam o tome Prije ste služili grijehu, bili robovi grijeha Plaća grijeha je smrt A sad ste postali, nakon milosti ukazane u Kristu Isusu Robovi pravednosti Do posvećenja a plaća je život vječni u Kristu Isusu. Nema burze, nema neutralnih, nesvrstanih. Jel tako? Vi ste stavljeni presvršen čin Ko onaj koji je, onaj kad su ga namlatili tamo Razbojnici ostavili ga na putu za Jeruzalem Polumrtvog, izubijanog I onda su prošli troje ljudi Troje ljudi Pitaće će vas, ja vam moram reći Stvarno će vas pitat Pitat ćete se Ili snosit će svako posljedice za neutralno ponašanje Za ponašanje koje u četvrto poglavlju Jakovljeva 17. stih kaže Onaj koji može čini a ne čini grijeh počinjava koji može čini dobro, a ne, a ne čini grijeh počinjava Znaš, kad vidiš susjeda bolesnog da umire od raka A ti imaš nešto što mu može pomoći A tebi je važnije gledati Hajduka na televiziji Pitaće te on jesi bio u jer Krist je rekao, to vam je meni jedna od najdražih slika u Svetom pismu To su koze i ovce Matej 25, 31 do 46 Pa 36 stih kaže ovako Bijah bolestan Isus govori I niste me posjetili Pa su se koze čudila Kad te mi to nismo posjetili Kad niste posjetili jednog od ovih mojih najmanjih Koji je bio bolestan Tamo ne piše da će bolesni posjeti vas Jel' tako? Ne, vi ćete aktivno posjećivati bolesne on je meni rekao, znači, u koji god grada uđeš Iscijeluj bolest, evo ga, ja pozivam sve koji su zainteresirani mogu doći Jel' tako? Jel' to odgovor na njegovo pitanje? Besplatno se dali, besplatno i dajte Besplatno ste primili, besplatno dajte Jel' vidite negdje kasicu prasicu? Kaže pismo njegove su zapovjede lagane Breme breme, breme je njegovo lako za nošenje, teret je njegov sladak Baš evo bila emisija na televiziji pa mene pitao voditelj Kaže, dobro, od si se ti prijatelj odrekao? Pa ja sam se odrekao od mržnje Od osvetoljubivosti, od nepomirljivosti, od gnjeva Od nemirnog sna A uzeo sam sve tome suprotno prekrasno u Kristu Isusu pa ja, ja stvarno volim svima reći ovo večni, ja, ja sam izvrsna i to raste. Stalno dobre volje, u miru. Ljubljen i ljubi ako pošteno, jako. Perceptibilno osjećam očevu ljubav u svakoj sferi svog života. Živim u svjetlu, meni stvari nisu nejasne. To jest, meni su stvari jasne. Među odnosi. To je dostupno po pismu. Kaže, uvešću vas u svoj istinu. To je Ivan 16.13. Podučit ću vas o svemu, tako? Ivan 14.26. To je znači dostupno. Zašto to mi ne bi uživali? Je tako? Četvrta vrsta tla, sad smo je fino opisali Mudre izreke 4, 20, 22 da pročitamo što kaže Isus Može Ako tražite WC, ovaj je tamo do kraja A onim što je na dobroj zemlji Označuju se oni koji čuju riječ I čuvaju je u dobru i plemenitu srcu te rode rod zbog ustrajnosti Ili ti ga ustrajni su To je trajni sa u Trajno žareće stanje Neodostajanje One znači čuju riječ I onda ne popuštaju Grizu, stalo im je ja uvijek svih pitam, jer vidim taj element kod čovjeka To vam je sotonski element, da vam ga odmah lociram Nije element dobar, ljenost Ljenost proizlazi iz samoljublja Ili oholosti Koja je utemeljena na Ne želim ja tebi služiti aktivno Nego čekam da ti mene služiš Zato je ljenost smrtni grijeh Ovo ne znam da li vam neko zna objasniti Ali dobro me zapamtite To vam je od zlog Lijenost je utemeljena na oholosti ili samoljublju Koja je direktno protivna aktivnom služenju na koje smo pozvani u Kristu Po Mateju 20, 25, 28 Koji nije došao da njega služe, nego da On služi i da svoj život za druge Znači, ustrajni jedan od plodova obnovljenog ljudskog duha Kad se u njemu nastani Boži duh Po Galačanima 5, i 23 Prvi su ljubav, radost i mir Jest dugotrpljivost Strpljivost ja idem i doću i nema šanse što god da mi se suprostavi Nema veze, još me to više potakne A ne, aha, eto više, eto znao sam, ne, pa to je to, ne odo ja doma Ne Hebrejima 11.6 Bez vjere je nemoguće omiljeti se Bogu Što znači? Pa bez vjere u njegovu riječ Jer ako ovo je istina da, da ja to mogu postići Pa onda, onda ću se potruditi Znači to će biti ako, Možda ne ovaj mjesec, možda ne drugi mjesec Ali bit će sigurno, jel tako? Ako je to istina Jel tako? Onda će to biti Bez vjere u ono što On kaže, ja dodajem Bez vjere u njegovu riječ jer On je riječ Je nemoguće omiljeti se Bogu Jer koji mu prestupaju, koji idu čitati riječ Moraju vjerovat da On postoji I da je platac Da nagrađuje one koji ga ustrajno traže i onda imamo dvi prekrasne upute na ovu temu neodostajanje na temu postojanosti, strpljivosti a to su Hebrej 6, 11, 12 Pa ćemo vam i sad pročitati I Hebrej 10, 35, 36 Dajte točno na koji način to sjeme držat u tlu svog srca Je li vi znate nekog poljoprivrednika ili doma ovo koji obrađuje koji si posadi može čak i ove žene sigurno ima više koji cijeće sade koji si posadi recimo kukumar i onda odmah sutra dan ide iskopati vidite li počelo to sjeme rast ne ne ali ovdje vi to radite ili mi to radimo ustrajan ja svima kažem jer stvarno se to vidi na ljudima ako si ti upisao faks i ne misliš ti na tom faksu ići svaki dan Ne sluša predavanje i već što treba tamo raditi I učiti Pa što si ga onda upisao? Sve bi mi nešto lako Jel tako? Ništa da se ne traži od nas Ništa da ne, napravimo Sve jedno je I ako nešto se krivo dogodi Sve su nam drugi krivi, jel tako? S tim stavom se ništa neće dogoditi nema šanse vi smo rekli, Hebrema 6, pazi sad ovo Ali želim, kaže Duh Boži kroz Pavla Kažu da ipak Pavle napisao Hebreja, nema veze ko je napisao Ko je bio ruka, važno je tko je kroz njega govori Ali želim da svaki od vas pokazuje istu revnost Revnost znači gorljivost To ono kad imaš ono, znaš, to je to Pobjeda je moja, ne odustajem Nema šanse, ono ko Njemci, pa u zadnju zabiju gol u produžetku Nikad ne odostaju ali želim da svaki od vas pokazuje istu revnost Da svoju nadu učini savršenom do kraja Da ne budete mlitavi Neki prevod daje lijene, tromi, kilave, nego da nasljedujete one koji su vjerom i strpljivošću baštinici obećanja, obećanja Vjerom i strpljivošću Vjerom u što? Da je to istina Strpljivošću znači ja radim sve ono što trebam napraviti I čekam strpljivo i znam da će on napraviti svoj dio Tako ili nije tako? Nema problema, drago mi te bilo vidjeti Vidimo Može, može, Bog I onda smo rekli Hebrejima 10, 35, 36 Ista je dinamika Znači kad primiš to sjeme Primi ga u vjere Vjeruju u Boga dragog Oca, u njegovu riječ koji je to izgovorio Napravi što On traži od tebe I onda budi strpljiv, radosno čekaj da se to dogodi, jel tako? Gledaj u pobjedu Mislim, ti koji sade mrkve, paradajze, patliđane Oni gledaju u, to što će s tim napraviti na stolu, jel tako? I aktivno se bore protiv štetočina po putu, jel tako? Ako dođu oni kinci i ono već što dolazi negativne misli ostale Bogu protivne ideje kroz ljude ili kroz našu vlastitu pamet da nam to duhovi daju. Jel tako boriš se protiv toga? Prema tome, ne gubite svoga pouzdanja. Znači, ovako kad čovjek čuje, njemu to izgleda super, bude entuzijastičan, ali čim dođe prva prepreka, evo, ha, ču, eto ga, je, znala sam, eto, znala sam da to nije za mene. To vam nije lutrija, ako me izvuče. Je li Krist umro za sve? Je, kaže, da, e, kaže ta pa, Ivan, prva Ivan, e, poglavlje treće evanđelja po Ivanu, treće, 16. stih, da je to on umro zbog cijelog svijeta. Da je Bog toliko volio svijet, da nijedan. Znači, za cijeli svijet. Znači, mora biti da je sve što je osigurao na križu za sve. Jel' tako? Znači, nije lutrija. Jel' tako? Znači, ako se iste sekunde ne dogodi, mi ćemo objašnjavati princip vjere, puno njega ne razumije. Ja sam cijelo ljeto proveo u meditaciji, čitanju, moljenju, vapljenju, gledanju, slušanju i onda ispočetka. Cijelo ljeto, četiri mjeseca, po pet, šest sati dnevno. Dok mi on konačno nije otkrio, di je ta kvaka u vjeri koja presvaja blagoslov, da se on očituje sad. Jer nada ne presvaja, nada je u budućnosti. Hebrejima 11.1 kaže da je vjera Ono što daje bit Ili materijalnost onome čemu se nadamo Vjera je sad Nada u budućnosti ja vam to sad znam objasniti Vjerujte kao da se Znači vam to znam objasniti Točno cijelu dinamiku procesa Ukazati vam u pismu Još vam pomoć po putu znat, Znam koji su trikovi po putu Da onda možete tako djelovati Da vam se to dogodi Ali morate, kako kaže pismo Biti pouzdani ne gubiti nadu Jer njemu pripada velika nagrada Ustrajnost Evo opet ta riječ Ustrajnost je trajnost sa U Trajnost Vam je zbilja potrebna Da vršeći volju Božju Postignete obećano I sad ćemo završiti Tako što vas ja molim da Pognete glavu u poštovanju Mi ćemo blagosloviti ovo sjeme Da otvorite srce Evo hvala ti oče Za svaku riječ koja je bila izgovorena u tvoje ime Ja se molim za posebno pomazanje nad njom Da u srcima svih prisutnih da onaj plod zbog kojeg si je posla i hvala ti Oče zbog toga u Isusu Kristu i po njegovom presvetom imenu Amen Eto ja ću vam ovi, ako imate neko pitanje, možete slobodno pitati sad na temu, da ne izbacujete iz misli onih koji su u ovoj teme ono što im se događa, znači samo na ovu temu. A ja ću vam, ako ste za, Podijelite knjižice i CD. Knjižice su znači na temu, zove se ozdravljenje za svo naše tijelo. Razrađeno je i pokazano i poučavano i još na kraju skupljeno iz svetog pisma i iz iskustva na koji način dobra zemlja radi. Jer to je, kako smo rekli, završni stih onima koji paze na njegove riječi i prignu uho njegovim poukama koji ih nikad ne ispuštao iz očiju i pohrane sred srca svoga obećanje je život i zdravlje za svo njihovo tijelo to je za sve knjižica se tako zove pa eto možete pitat. ili već slobodno ako imate nešto za dodat reći na ovu temu e, nemojte se stidjeti ili nešto u vezi konkretno nekog problema vezano za neku bolest znači ja gledam u potrebite znači ako je čovjek potrebit primjerice tamo ima i moje svjedočanstvo znači ja sam imao problema cijelo prošlo ljeto i dio misije sa nečim što je mene tu to se odjedanput pojavilo znači ja sam znao da je nešto sa crijevima izvjesno otvrdnuće na što ti nekad daje bol nakon neugodne osjećaš ti to cijelo vrijeme ja sam se nakon nešto vremena, prvo sam mislio da je obični zatvor, znaš, ono, nekad puno si, ako puno sjediš ko što ja sjedim 10-12 sati kad nisam na terenu i razne druge stvari, onda nekad je stolica tvrda, to može stvoriti takav problem. Ali nakon nešto vremena se to nije riješilo, ja sam se pomolio, ali nije prošlo. Ja sam onda stao u pred Isusa, jer to mi možemo, On je u nama i On nam govori, po, pomazanje u nama, Prva Ivanova 2.27 Ono je istinito, ono ne laže Svako od nas može oca pitati direktno i očekivati da dobije odgovor Jel' tako? To je komunikacija koju mi imamo po svjetom pismu s njime Ne moramo stalno čekati da nam neko drugi objasni Ja sam ga pitao zašto Ne, on mi je rekao odmah Zato što od toga niko neće imati koristi Ja sam rekao nema problema Onda ja idem čim krene misija Kad dođem u Zagreb idem na specijalistički pregled I onda ćemo mi vidjeti što je Tako da imam crno na bijelo što je I to je bila upala debelog, e, tankog crijeva I mene doktorica pitala da li ja želim da mena nešto da za to Ja sam rekao, doktorica, ne, hvala lijepa Ja ću to riješiti vjerom Još je dobila svjedočanstvo o Kristu I što se inače događa po vjeri S čim je ona bila okej Samo, samo da Naravno, to, nigdje, to ja nisam nigdje rekao vezano za, za doktora E, da, znači ja ne kažem da prestanete uzimati medicinu, da ne idete kod doktora, to nisam nikad rekao, ima više načina kako se možete pomoći. Jedan od tih je znači i da vam doktor pomogne. No, ja osobno sam znači to odlučio riješiti po vjeri. I to na ovaj način. Ja sam od tad počeo svako jutro, jer inače čitam sveto pismo, meni se ništa posebno nije promijenilo, ali sam uključio molitvu, znači svjesno. Ja sam najprije imao ta molitva tamo, zahvalio njemu na njegovo riječi koja je velika milost. I tražim da po toj riječi, jer on kaže tražite pa ćete dobiti Jer kad tražiš onda je veći doživljaj Kad dobiješ i više ga ljubiš jer si svijestan njegovog prisustva Prilikom uslišenja I onda tražite i dobit ćete Ja sam tražio neke stvari Među ostalim znači sam tražio po njegovoj riječi I ozdravljenje i da me drži u zdravlju u ime Isusa Krista i zahvali svaki puta I to ti ne znaš kad se to dogodi Točno kako se inače dogodi Negdje tijekom procesa sve nestalo Znači, ne može biti slučajno kad je bilo cijelo vrijeme tu I odjedanput nestane nakon toga, jel' tako? E, znači radi, imate još neka iskustva te prirode Znači radi Meni je uvijek važno kad se s nečim bavim da znam da to radi Jer ako znam da radi, onda ako ja uradim Dogodit će se u mom slučaju, jel' tako? Ovo vam radi, riječ Božja radi I ako se potrudite, čak i ako znači, ljudi idu kod doktora i nastave se s tim njihovim metodama ili e, medicinom kako god e, pomagat ali u jednom momentu jednostavno on ozdravi više mu ne treba zna on onda ide kod doktora i doktor mu potvrdi znači ja vam ne kažem da ne idete kod doktora Pa prestanete uzimati ali značite kada vas on ozdravi jel tako znači radi eto pa ja bih vam to htio dati drage volje to, to vam je besplatno e, ovi, na blagoslov ako hoćete ja ću vam to dati svaki koji hoće evo to je tu ja ću vam to dati tu CD ima jesu. E, e, neki CD nisu, na kraju ove Znači možete cesti audio i pisano ili jedno i drugo, neki CD i na kraju praznice, pa nisam stigao kupiti uh, e, futrolicu, ali to vas, ja mislim, ista je poruka i bez futrolice. Tako da svi koji hoće možete dobiti knjižicu. Sad. Može. To je to.